mayong buntag uh, ah, ngadto sa atong mga member sa Armed Forces of the Philippines <clears throat> mga Army, Air Force, Navy sundalo o uh, ah, mga kapulisan ako ninggi gi address ninyo <clears throat> isip uh, your brother in Christianity brother in Christ unya kumo nga tong goal nga makadevelop ta og pamatasan nga arang ma consider sa atong Ginoo nga qualified kapasarta sa makasulod ta siyang kingdom kami kingdom which is very near na kay naa naman ang science grabe na kayo ka intensified ang mga science nga iyang gi-enumerate dia sa Matthew 24 di ba mga earthquakes mga wars mga famine mga plagues <clears throat> grabe na kayo ka miga o super na kayo super typhoon na dili na ordinary typhoon mega quick mega hurricane dili na mga ordinary o normal <clears throat> ang mga sakit karon grabe na kayo paspas kanyang pagkamatay to the extent nga ni nakaka <clears throat> span sa imong life to past 60, 70 lisod na kayo na ron gani ang diri sa among lungsod sa Luon ang lapida maker nga akong parinti nga gani nga kasi aran sa nga matay sa mga laki below 50 na majority so klaro na kayo na sa atong mga mata o pangisip ug dalunggan nga um, intensified na kayo ang mga <clears throat> signs di ba mga signs intensified ang mga signs unya unsa may atong buhaton magpabilin ta og pagka dili ta mo lihok o dili ta mangandam dili ta magtinabangay uh, isik pasagad lang ta wa dili ta mag mo <clears throat> manghilabot kay mahadlok tang um, ingnon nga uh, mind your business bisan ang pagpakiglabot meaning loving uh, intervention hindi nag midling o pagpanghilabot di na ta makiglabot kay isipon kanunay nga nang hilabot <clears throat> so ang positive himo negative kung di kung nga na atong pagabuhaton walay pag tinabangay walay brotherhood na kaya ang brotherhood ko brother's keeper mga usam mo na sa imong trabaho brother's keeper kay in cases nga wala ka bantay o kakita imong brother or sister ikaw ang warning dili hindi tune o tangada nga nagkondem ka kundi nagwarning ka aron makabantay sila kay concern ka silang uh, fate or future or kaugmaon or ilang kalag nila or also silang ilang physical nga uh, welfare so uh, kung ma miss up ni or ma-confuse na ni siya uh, grabe nagka maot ang resulta so ang akong punto is uh, if there is a time uh, we need to pakiglabot dili manghilabot now is the time kay daghan kaayo ng uh, ah, dili ka kita wala ka kita sa mga ah, angayan natong makitaan o mamatayan daghan kayo ang warning nga dapat masabtan o mahiwaluan sa itong mga kaisuunan nga wala na masabti o mabantay itong kay daghan kayo ang uh, intoxicated ang mental ba na narcotize ang mind ba na tabunan ba sa mga substances mga bino, drugs or sa pride o oh, bisag unsa kabanday ka ng maadik na ka sa usa ka substance di na ka mamati or maadik ka sa usa ka bisyo di ka mamati so tungod kay natabunan na ang imuhang spirit o soul dili na sadya mo makasabot or makabantay so kita angay ng tabangan otherwise ishik na siya ishik na siya through pains through other means para maka mata uh, manikaw makamata ah, now kini akong gibuhat para ninyo ron uh, dili ni pagpanghilabot kundi para to shake you a little kay daghan naamoy mga angay nga mabantayan as protector sa ato ang katawhan sa inyong pamilya o sa atong uh, katawhan armed forces is the main or one of the main agencies sa government Then ang government, ang main nga trabaho sa government is to protect the people, dili pag-serve sa people, more on protection yun una. Secondary ra ng service. Kaya the people can do things nga kanang gihimo sa gobyerno para ng garbage collection o kanang even social welfare pwede ra himuon sa mga tao mga pamilya mga anak kanto silang ginikanan mga ginikanan kanto silang anak mao man gibuhat sa una in ancient time ang pagcare sa mga old days or mga uh, elderly pagcare sa mga uh, deformed or mga disabled or mga sa panang mga dili na kaya silang kagalingan pag-provide silang own needs needs nila ang sistema sa ginawa na original time ang pamilyara ang gobernador ay muputik sa family para ang pamilya efektibo sa iyang pagpanginabuhi efektibo sa pag at sibog health happiness kay mo na protection sa mga members family ginalan ang gobyerno ang main target sa protection sa gobyerno ang bana o amahan bana amahan kay once nga uh, once nga healthy strong in all aspect ha in all aspect in at least three aspects of the person so bodily meaning physically healthy o protected siya mentally protected siya walay mga mga bad thoughts o bad ideologies na o mga bad formulation mga disit mga disits mga pakak na nakadaot niya o nakamislead niya either towards a wrong ideology militant ideology or towards a uh, kind of food or drinks na nakadaot niya tanan protected siya and then protected po siya sa spirit meaning sa iyang emosyon dili siya mawadaan sa gugma pagpaubos pagpailog kalumo kasing ni siya mawadaan na na sana mo na isa sa protection the moment nga guba yang behavior psychotic siya or ma pareha ng zoom ma, ma schizophrenic siya kanang ma himo siyang violente nga buang panlitan o violente nga uh, personalidad wala na maproteksyon niya ang yang spirit or emotion yung heart so <clears throat> the point that I am going to um, hopefully lead all of our minds direct all of our minds as a collective armed forces of the Philippines armed forces armado ta meaning protected diba deal lang guns deal lang guns ang sipiat karon kay mag-focus ning kaning guns or similar kinds of protection or weapons na-miss na to ang uban nga mga area diin sila naka uh, penetrate or naka-invade na to panalitan bio weapon Diyan ang weapon, biological para ng mga COVID, mga sakit, mga germs. Uh, frequency weapon. Electromagnetic weapon na siya. So through the more subtle nga electricity, usa kakain sa nga electricity nga more subtle dili mabantayan nimo. So kanang electromagnetic uh, energies mao na gamit sa wifi karon. Now <clears throat> karon um, dapat ma-armed mo mga mga protector mo armed forces ma-armed mo sa kahibalo og skill kay ang gira karon dili na pinagi sa bala tangke di gira dili na dili na sa anang mga armas o mga weapons ninyo or gamit sa atong armed forces dili na na kuha na lang siya outmoded na siya um, obsolete na siya sa gira karon ang gira karon is bio warfare frequency warfare then mental warfare emotional warfare kung makaya ninyo ni nga makuha ning tanang klasihang aspect <clears throat> sa warfare nga dili makita very good dako mo duy katabang sa atong mga kabataan karon atong mga mga member sa atong mga families gabi na itong mga luoy itong wala na yamahan ang bantayan nato kaning agency or uh, sistema nga gitawag og government although na gitawag o government of God pero kaning human government nga giinvento sa dili just nun nga mga tao although di po tama makaingon nga devil nga mga tao pero uh, selfish nga mga tao nganong may kong selfish kay ilang gipakarakaan ma-prove ni ninyo ang pagkuha manggod og bahandi pag extort ba pag exploit o bahandi o power wealth and power and then kumahimo fame pod pero dili kayo nila ang fame pagkadakaan kay kung ma well known sila labi na sa of course well known sa positive nga aspect pero katong gitaguan nila nga criminal behavior o acts nila or words isa gusto ma well known na na so duha o tulo ka butang ay lang gina pursue so wealth power and uh, fame fame nga positive di sa gusto nga ma-famous sila sa ilang pagka-supporter o owner sa mafia, KGB, um, Yakuza, CIA, unsa pa na mga uh, uh, violent criminal gangs ngayon ilang gina um, ginabuhi no so ako mong incarrijon nga uh, <clears throat> magambahan ta mag tinabangay ta ron ma usa ang atong approach og pag atubang aning klasihang uh, call of the day this is a call of the day this is our mission nga mo evolve mo into a kind of uh, a new kind of military nga maga-fulfill finally sa task o sa inyong promise nga muprotect mo sa mga tao kay ron karon no oh, mangutana ko ninyo how much protection and what protection have you been providing the people aron ng mga tao uh, can stay safe safe and uh, unharmed safe ba o harm ang mga tao or igo me asa inyong mga family members igo ta sa mga bala na dili ma pugnan sa inyong mga armas kanang laser beam nga gina bombard gina transmit gigamit sa ilang pagpusil na to sa itong mga cells tungod sa ilang insistence to use negative na frequency sa ilang 4G Wi-Fi o 5G Wi-Fi kabalo ba mo nga uh, grabe kadyo ang pag-endure nila na to anak So inyong mga bala, inyong mga protective na weapons kung mubawas mo nila walay gamit walay puhos ng inyong bala versus sa ilang balang uh, laser o frequency di nakasagang sa o di nakabawas sa atong mga kaaway <clears throat> example taka mo na explanation bahin na ning 5G kaning 5G nga towers extremely high frequency ni kay ang 4G extremely low frequency so opposite ni silang duha sobra ka kusog ning usa sobra ka hinay ning usa both are destructive kaning extremely high nga frequency gisit nila ni at 60,000 gigabytes uh, gigahertz not gigabyte gigahertz 60,000 na uh, gigahertz pag yun billions of hertz now ang effect ani or ang real nga situation ani is that kaning 60,000 gigahertz mauni speed sa movement or vibration sa oxygen Manguta na tangan nung ilamanggi sit accurately sa 60,000 megahertz nga taghan man kadung mga megahertz pwede 60,001 pwede 59,999 pwede og 500 hertz pwede og 10,000 hertz ila ka billions nga hertz nganong gipili man nila ang 60,000 Hz tubag tubag sa mga scientist kini maoy vibration mao ni speed speed of movement or vibration sa oxygen so kung kani ang speed nga isit nila sa ilang init o kusog kayo na frequency o, alis ngaw man ni no ano alis ngaw pero alis ngaw nga uh, dili katag kundi alis nga nga dunay forward movement um, lahat itong alis nga nga walay direksyon nga murag ming lutaw lang kani is they can be used to shoot as uh, choosing direction so kaning 60,000 gigahertz nga vibration o vibration o alisngaw mo target ni sa mga items or mga objects nga nag-move within the same frequency which is the oxygen meaning na single out nila ang oxygen na mo igo nila gun say effect <clears throat> ani matud sa mga scientist attenuated attenuated strange din nga word na to medical scientific word ni more on medical scientific word ni siya pero huwag masabtan ni nato Simple ang meaning ani is mawikin, makripple, madisable, manakdown, knockout Di na ka-function. <clears throat> so kung ang kining frequency nga 60,000 gigahertz maka-attenuate sa oxygen one oxygen at a time one atom of oxygen at a time ang, ang meaning ana is an oxygen na disabled na muted, na weekend, na knockdown. Bisan pa kadaghang kag oxygen cell simulawas, pero naigo na sa 5G wifi nga radiation kay di man mo ila ang wifi o kanatong gisip nga solid nga proteksyon kanatong skin bones dili na dagko ra kayo buho na siya ang mga buho mga pores na to sa atong gani sa tungipon na mga bubuhuan ng gagmay pero dako ra kayo dako kayo na siya kontra sa kapinuan aning mga radisyon nakasud yun ang radisyon sa lakto pagkasulti so walay pulos ang mga gisip na tong physical or visible nga protection skin bones teeth muscle even mga simento na itong mga mga bungbong o sin nga top di ba kabantay mo sa itong wifi sa bahay nga bisag to kasud sa kwarto na enclose kag simento na wall mo gana gihapon mo activate or active gihapon ang wifi tungod kay sa in reality na mga buhuan ang gagmay nga dako rakajo dali na kayo sudlon sa radiation or sa frequency so walay pulos ang mga physical na detection now balikta ang mahitabo ani is ang 5G radiation maka target na sa mga oxygen wherever ang oxygen malukitid masulod sa tumbal sa atong lawas masulod sa atong lungs masulod sa ato ang uh, brain or nasa gawa sa kahanginan <clears throat> no sa atmosphere nasa atong palibot so magawas og masulod sa ato ang lawas that's no problem for the 5G wifi sa iyang pag persecute I want to use that word persecute, pursue, pag-chase niya, pagukod niya sa oxygen. Okay? Klaro? So this means to say nga kung magdaghan ang 5G kaya kasigi man og instalar sila ang target nila din sa Philippines is at least 1 5G tower per barangay. So kung magdaghan ang 5G sa may mitabuan na mga daot ang oxygen di ba <clears throat> kay likupan liukan man na ang ang frequency is mura nag tubig nga mo flood or aso nga mo mo uyanap mo sage ba palibutan niya so nagpan gid ang oxygen So while ang Ginoo nagkamulo og produce og oxygen through two main nga paagi namely through photosynthesis sa mga dahon o through the planktons sa dagat <clears throat> diin ang mga planktons nag dismantle sa mga molecules nga naay mga oxygen para mga oxide, carbon dioxide. Whenever nga dunay mga um, molecules o compounds nga naay oxide, no? kanang gitawag to oxide, naay oxygen na na. Bila nang dismantle niya, lang kanon katurang dili oxygen. Buhian nila, i-release nila sa air ang oxygen. So that's the way how they give us oxygen ang planktons. So these two, the plankton and the plant, mo'y naghatag na tuog oxygen so while God is busy with this system ang tao busy po pag-destroy or pag-decrease sa amount of oxygen in what way ganing pag pamutol so I'm not saying only the leaders hasta ang mga tao pag pamutol sa mga kahoy or kini karon nga gasi wildfire nga mga sunog ang mga tagkong kalasangan in just a few hours ha grabe kapaspas ang wildfire sa aging tuig dagkong mga kanasuran dagkong mga pares sa mga kanasuran ang nasunog Turkey Algeria, Siberia, ang rabing dakuan uh, oh, Australia, Canada, California ang mga nasod nga na ay mga winter na season pag summer time nila grabe kayo kainit wildfire dayo ng resulta so guba ang mga kalasangan kinsa na may mga maog oxygen or muhatag oxygen na to ang plankton sa dagat na magsigi og will spill kanang mga barko nga nagdala og gasolina nga usahay makaingon kog tuyoon og will spill malunod or mayabo kay once gani ang oil nga mo nay mo cover sa surface sa ocean or dagat nipis naman na kayo di man sila mag baga tudako kayong area nga makaver sa usa ka barkuhan nga will patay ang plankton now do you know nga as far as the forest or trees is concerned mura og unsa ba to mga less than 40% na o uh, oxygen lang provide the rest is by the planktons na magsigita o bubo o mga toxic na mga solid o liquid waste nga gikan sa mga factories gikan sa mga syudad o gikan sa mga minahan mga tubig nga puno na og mercury mga matay ang planktons kay delicate man kayo ng klasiha nga um, plant plant like nga organism dali na ka mamatay <coughs> so inay proteksyon na to ang plankton o ang forest wala o, usan ka area nga ang protector na to na mao ang Armed Forces of the Philippines magahuna-huna sa key areas kanabang parito principle ba na 20% ra imong gina focus kanatang mga key areas sulbad na ang tanan so kining faris ug ang plankton key areas ni sila ug protected ni sila very good ang production sa oxygen na another key area kining ilang installer nga 5G wifi fi inayunta light fi light fidelity delay wide fidelity Li-fi dili Wi-Fi. Dinay Li-fi unta, light. Dili uh, <clears throat> audio dili radio frequency. Radio frequency may lang gamit kining li- kining Wi-Fi nga very dangerous sa nagingon ninyo gisip pag nila sa 60,000 gigahertz ang oxygen ani mo'y damage o tunini na ng world nga attenuated di ba sa common term na ang meaning na is manakdown ma-disabled ma-crippled um, saan naman pa-function sa oxygen kung disabled siya bisan palagi puno ang imong lawas og oxygen that disabled wa dili di ma-perform ang iyang function we need oxygen as breath of life kung walay oxygen dali ra kayo in just a few or less than few minutes sometimes seconds ang gani kung dili kabot ang oxygen sa atong heart heart attack ang resulta cardiac arrest or sa utok sa atong utok na may tabo ang effect is stroke mo ni kasagaran sa gitawag na COVID related nga mga deaths or vaccination related deaths is cardiovascular nga mga uh, diseases like uh, heart attack or stroke or kining respiratory which has also to do the same thing with uh, oxygen pero diya pa sa respiratory system sa lungs, sa nose so mao pa na pulmonary ano. so uh, similar na both have something to do with oxygen this uh, respiratory system or circulatory system <clears throat> so gisingle out nila ang oxygen na single out ang oxygen aron mapaspas ang kamatayon sa mga tao karon dili mo mutuo mga tao mo believe yun mo trust yun sa pharmaceutical o sa gobyerno kaning kombinasyon sa corporate or corporations especially pharmaceutical corporations or government so this is corporation and states so this is corporate state nga gitawag sa Bible nga asa goat. Nana sa ceremony of ceremony of the atonement nga tulo ka culprit namely mga fake na priest mga katawhan o kana si assassin assassin god ang identity niya is corporate state business and government at the top of it is the international group kanang gitawag Illuminati certain richest families in the world 2,000 members of the tribe of Isao or Idom kang patriarch Isao ni nga grupo nga nag-control both money and both wealth and power corporate state Uh, Sasil goat ang ngalan in his Bible. Another name is Babylon the Great. Kanang Babylon the Great na lahi po ng Mystery Babylon the Great, iha ng kasangkay. Kanang Mystery Babylon the Great, more on the church or religious or spiritual aspect na. <clears throat> Ihagya po ni kasangkay. Pero kanang Babylon the Great, wala ang word nga mystery, state na or corporate corporate state morning Illuminati so kung masabta na to nga maoning sitwasyon kinsa atong giserbisyuhan karon kinsang kagustuhan ang atong ginatuman kinsang pagbuot ang atong gituman kinsang negosyo o produkto atong gipromote wa tay blimay ani nga mag magtinudlo ay ta kay bisan pa kang nagtudlo ka sa imong finger nga to sa usak ka target balita karon limo na to ang ilimti kining 13 ka mga um, elite global elite atong blimon di ba pag, pag point nimo sa imong first finger pila ka finger ang may point sa imong kaulingon tulo so duhang sa ang imong gipoint ngadto sa imong giblame tulo ang nagpoint sa imong kaulingon meaning part of the blame ta nabilong ta sa katawhan o wa ta mabilong sa government o sa business government business di ta mabilong sa katawhan or kung pastor ka pari ka diya ka magrupo sa priest tulo ni ka culprit tulo ni ka grupo ka member sa conspiracy dili ni siya conspiracy theory actual ni siya nga teamwork or conspiracy nga nagdestroy sa atong kagalingon mo ni kamutanan kay we are in a conspiracy to destroy ourselves we are in a conspiracy to destroy ourselves taas kayo ang lista sa mga produkto, mga negosyo, mga kalihukan, mga sistema, apil ang government system, pharmaceutical system, banking system, religious system, educational system, agricultural system, food production system, food processing system, manufacturing system, pharmaceutical system, arang kadaghan nga mga kunuhay legalized meaning lawful, allowed, in fact uh, enforce with the power of the government military pugson baka kani mga sistema lawful kay legal man pero these are get rich quick scheme nila ilaha ni nga padali sa ilang pagkadato o padali sa ilang pagka powerful get power quick quick means magic means sorcery di ang purpose is to get rich quick or to get powerful become powerful quick so wealth and power muna main nilang uh, target or objective na makuha nila quick quick so kining system nga ilang gina-implement nga legal system ko naay lawful system ko naay righteous system ko naay intended for the own self for the own self interest mangutana ko ninyo kaning government nga gina-install nga gipuli sa atong tribal nga patriarch matriarchal nga system sa una din walay laing outsider nga mo govern sa atong tribo kundi atong parents ta atong patriarch kung matriarch sa tribo then downward to our uh, immediate parents nga mao jay original system nga gi-install sa Ginoo mao ni original jud nga government from God the Father to di patriarch na to or tribal father then down to our um, father and mother sa atong family nuclear family mao ni original nga government pero gi dunay parallel nga gibutang gi insert or gi-impose nga gitaw og human government hantod nga na least powerful na ang mga parents nawa ah, nawa gani ang Heavenly Father na wala na power ang wala na authority ang Heavenly Father nahog na siya og kanang honorary why wala ta kay bili na ang iyang will niya og iyang mga kasuguan ang nag gahom karon og nagdominar ang kaning gi impose nila gi insert nila nga government nalaing mga tao nang nagdagan unya di nang mga kunuhay atong gipili ilahang mga tao ilang pinili dili ato pinili kaya ang midagan og ming ming register as candidates dili man atong pinili ilang man ang pinili nagpili lang ta sa ilang pinili so kung kanang mga kandidatuha ilang mga pinili bisan pagpulo na or 100 ka mga kandidato sa atong magpili wala ta magpili sa atong kandidato kundi gapili lang ta sa ilang kandidato in other words ilang mga tao na dili atong mga tao na kay kung kita pa ang pabuton kung real fair pag pro people pa nga eleksyon sa democratic real democratic government kita mo'y mag pili gikan sa atong sa grassroots level kita mo'y magbili diri sa ato ang grassroots level <coughs> ginsa tong real nga malumo kasing-kasing og maalamon nga kaisipan nga maangayan nato nga leader, na presidente ba na, gobernador ba na, mayor ba na siya, kapitan ba na siya. Sila may mo desisyon o kinsay mo dagan o ganon In fact, din sa Philippines na daghan nga self-appointed no nga nanagan as president miabot og 92 ka candidates so posible nga doon na mga well-meaning ato nga real qualified yung mga leaders pero sa actual oh, ginsaman pag ginsaman sa kumilik gi declare as nuisance candidates tong the rest upat ra gani siguro upat o pulo ra basta kay list than 10 daang deklaro gid mga dapit sa upat ang ilang gi, gi publicize ilang gi tagahan og focus sa mga debates gi invite nila muron ana ra upat ra o walo ra ilaharang grupo ilaharang mga tao um, blessed ta kung out of this top 4 or top 8 dunay pro people which is ga akong nakita ang kana si Manny kadto si Manny Pacquiao usa to siya sa pro people nga candidate pero wa gyapon kadaog di ba so what i mean is for, the na repeat na lang ang mga election period election time daga ng pila ka mga 6 years 6 years man ang term sa presidente din sa Philippines pila na ka 6 years pila na ka administration ang Nagan wagid gid mamit o madres ang need sa mga tao kay ang ato laging gipili ilang pinili nagpili lang ta within the list of their chosen nga mga candidates kawa first first gawas nga bot buying o gipamalit og kwarta ang atong boto the very fact at the very start lang daan nadaan nga ilahang kandidato ang gipresentar wala it already made the election as a fake dili real need sa mga tao dili real will sa mga tao ug dili real will sa Ginoo kanang will sa Ginoo bang nga um, welfare unta sa katawhan ba so wala dili mao ang kwan nagrepresentar ning mga leader nato sukat pa sa una sa will sa Illuminati kanang corporate state katong grupo usually international ni sila foreigner ni sila atong government system gikan pa sa mahalik ka nga ginghiskan ang nagdumala kay doon na pa may previous ana nga grupo pero anyway ma maharlikan ma Spanish ma American democracy or Spanish uh, monarchy or British monarchy foreigner gyapon ni siya nga uh, mga governments o foreigner nga mga businesses uh, ayaw na lang jud pag expect nga <laughs> atong interest ang gi gi promote ani doon na may mga exemplary nga mga foreign products o businesses uh, <coughs> pero dili ni sila kontrolado sa nila ni mga Illuminati sa Ginoo na siya so for example kining uh, <coughs> development sa internet nga mapasabwag ang mga informasyon uh, intervention na ni sa Ginoo pero gisakyan yapon di panigaymutan bitan ni makontrol sa mga Illuminati kay ang internet system uh, nagpromote man gid sa circulation sa mga information mga libro mga information nga mga mayo gigamit pa nila ni dautan pero uh, nevertheless dili nila malalis nga lightning speed nagsigig lupad ron ang mga gipang download ng mga libro na naa ang mga information gikan sa Ginoo of course gigamit nila ni sa mga immorality criminality pagpromote sa ilaha gihapong purpose nga sila makahawid sa wealth sila makahawid sa power gamit gyapon nila ni pero dili nila malalis nga at lightning speed grabe ang pag-circulate o pag-multiply in so many copies sa mga information nga gusto sa Ginoo nga maabot sa tanang katawan. Apil na ning akong gi-share ninyo. Apil ko sa recipient sa mga libro nga gikan din sa atong Ginoo. Dictated din na siya. Gidictate gina nga to sa chosen ang ah, uh, servants niya kang itawag niya scribes o secretaries ngano imposible na buhaton sa Ginoo Ningon mo nga, oy wala man na, dili man na buhaton wala man na mitabo. Di man na tinuod. Ang ano kung mo dili tinuod? Imposible sa Ginoo nga mo dictate og informasyon ngadto sa tao. Kana diya ang gitawag konsensya nga gidiktaran mo nga ayaw buhatan na. No, kinsa may gasultian na gibuhat ninyo uh, dautan na inyong ginunaan o giplano pero doon ay nag-ingon ninyo ayaw buhatan na inyo na nang gitawag konsensya <laughs> Holy Spirit na dinuunay nagsulti ninyo ay buhata na <coughs> na di yun mo to <coughs> nagtuman jud mo magtuman jud ta a giant example ana is 1 million ka mga young Americans Kunya, na will mind set sila o na mind train sila sa duha ka dagkong evil kanang gitawag sex and violence sa ilang pagkabataan na teenager up to edad nga mga 16 before sila na himong army 17 years old to 35 mao ni mga edad sa katong 1 million ka mga young Americans nga moy ming volunteer or ming appeal sa gira sa Iraq nga 8 years from 2003 to 2011 kaning grupuha sa mga kabataan will exposed ni sila so uh, na mindset ni sila sa sex and violence uh, sa internet gigamit ang internet sa maong daotang nga pagi kaning violence is through kanang gi-spread sa mga Illuminati mga corporations kaning games ba nga computer games war games uh, killing di ba so ganado sila kayo thrilling mo ginayon ni siya og di ka bantay og di ka kasabot ang imong makuha ni is the thrill the thrill to see blood or to kill to see somebody destroyed by your power by the guns you're using in the games weapons yung gamit now nasit na nila nasit ang ilang mind sa violence and then sa uh, sex or sa immorality mga kanang internet pornography so muna first preparation sa mga bata um, wala jud kay balo ang mga American children ug mga American parents bahin nana wa sila kay balo nga there was one time nga nagmeeting ang mga tagataas nga nagingon gi-state nila nga we will entertain them with sex and violence prepare their minds mind control ba so that's the phase 1 Now comes the war. Orchestrated war. Kay ginaplano to nila ni President Bush, George Boss, nga mabam, mabombahan ang Twin Tower. Sila si President Bush ang nag-orchestrate to. Dili silang Saddam Hussein, dili silang Osama Bin Laden, dili. Itong nilang gitawag og Islamic terrorist. Ang terrorist is within the government led by boss on the Illuminati gipamutangan nila og thermo bombs katong giinstall giinstalar weeks before gipang gipanginstalar sa mga ceiling sa kada floor sa 100 plus 134 to ka floor or ka story ang twin tower nihay gipang install nahibulong gani ang mga trabante daghan mga mga trabante to ang sod kan mga mga tao sod kipan sa twin towers tingas lang anong na may installation nga huma naman unsa may installer nga ah, may kag wifi communication telephone communication may kag <clears throat> electricity na ah, plumbing kompleto na wala na pangitaon pa ah, state of the art na ang mga facilities hmm. wala gani katubag tong mga tao nga nag-install o um, tarong wala, dili, dili tarong ilang tubag so it made some of the occupants uh, suspicious pero ila na po itong gidismiss kay kisa doy mag-expect nga thermobombs bombs dito kanang thermobomb bomb mo na gigamit gamiton pag demolish o building kay once nga mabuto na siya mura na siya nuclear mayong na siya nuclear power nga di ko ba nga muhilis dili lang kay sa mga concrete hasta mga putaw mao bitaw nga pagka pagbuto ato within seconds lang unya wag tang layon tong mga putaw ug mga kan gagmay na kayo nabilin mga dust mga rubbles na dahil lang gidadali bitaw to bako ug labay sa dagat ba to gilabay nga mga debris pero naam si mabilin <clears throat> dili sila ka <clears throat> deny sa scientific nga mga proofs sa mga nag-investigate nga mga individual sa mga scientist doon na jay pulbura doon ay thermo proof sa thermo bombs that was demolition of the building orchestrated insider job to uh, di ka deny si bawas anaw yung mga grupo di ka ay daghang ka dong proof daghang ka adong mga point of reason and logic nga nagpoint nga insider job insider insider job to kayo wala pa tong bomba nga naa sa kada ceiling <laughs> kada floor kada story bisan pag pila ka adlaw di gito maghurot og kasunog di pa to mahurot og kasunog mga tumpag ang building kay imagine to asa top nga story ang ang eroplano and then minghamag ang eroplano sa bungbong nga glass so there was very little damage sa mga mga haligi meaning mura ra og misud ang ang aeroplano in an airport nga walay sabod hangin rin ang gisudlan unsa ano naman ko ifik anang glass ang nangasunog dito sa suod katurang mga paper mga paper mga, mga documents ay there was less woods more on konkrito unya kung masunog katong floor nga gi tugpahan o gihamagan sa eroplano ang pagsunog sa ubos dugay kaadyo baga na kaadyo ng mga concrete nga floor dugay kaadyo ang paglugsong sa mga sa kalayo maapsan pa na maapsan pa to sa mga abtik no? efficient man ng mga Amerikano di ba noon man silang efficiency oh di pa ka naog sa next floor below paong na to sa ilang mga bumbiro napag nago na efficient ko kayo ng ilang uh, ah, kuan system sa building ma-activate na nila tong mga kuan ilang mga anti-fire nga mga ang sistema tubig ba to o ganang mga sa ilang gamiton nga pagpatay sa fire dili jud makaabot sa ubos ang kayo pero nganong in seconds time seconds Pilar to kasi kung 30 seconds sa bato. Hindi mga kusuga kayo, paspasa kayo. Kay ang mga survivor nga nakalukso, nakagawas nga injured pero nabuhi, di give the testimony nga dihay mingbuto sa ilang siling. So asa to sila siling storyha na bilong kalalain nga mga so, uh, lalaing mga floors or andahan na sila na bilong ng mga tabanti o mga clients nga tuwa dito itong time ha they have the same testimony ang ceiling nila respective ceiling pila ka ceiling to hundreds kapin sa hundred ka ceilings may testimony sila nga may butog yun ang ilang ceiling because of they installed sa ceiling nga uh, giinstollar nga thermobams that's a very logical, reasonable, lisod kayo, self uh, evident na siya. Dili na kinanglan pa na ako mag kubkub pagka sa mga das. Na no, okay makatabang ya po tong mga das nga naghimo kay di may proof gyud nga thermobombs confirmation to siya. Pero bisan logic lang imong muna naon, imong testimony ra ba? Honest testimony lang. Di ba sa Bible? Two or three testimony basta sa mga tao nga tarong nga walay interest nga gi gi gi ulterior motives nga gi ginapulso just honest nga testimony enough rang 2 or 3 nakadtong thousands pila ka survivor 3,000 survivors majority nila nag tugan sa o nag narrate sa narrate sa ilang so the same nga uh, observation nila nga minuto ang ilang siling grabe lang yun ka damned ang brain sa mga Amerikano tingnan na ng mga chemicals o mga lies daw they have live uh, uh, thick layers so many multiple layers of uh, lies ang ilang society and din na master po nila na skillful sila sa pretending na magpakitang tao ba nga nindot kayo nilang uh, front ilang presentations perfect beautiful kayo sila handsome kayo sila well dressed kayo sila maayo kayo i nila, nila ang imong benefits kuno hay pero after that ila ilang self interest para ng mga mga programs mga kasagaran sa mga apps o programs ilaham ginano sa internet o paggamiton ka uh, once nga daghan kayo na mo gamit kasapa sila mo assert sa ilang actual din nga katuyuan which is ilang ginansya daghan ka ng successful kayo na sila na ano ba primero kaning Microsoft no ito si Bill Gates gamit niya free ang iyang uh, taktik ni sa mga mekano ni na apply din nila i-apply din ni Bill Gates so mahimong international international standard ang Microsoft na um, OS or operating system so pag nahimo na sang standard diha pa sa mo kuan uh, impose sa iyang real na tuyo nga mangwarta siya pero wise man po siya kay minimal naman po ang charge niya so delete good po totally selfish pero delete good end niya is benefit sa mga tao first benefit sa mga tao pero ang end niya is yung benefits oh. so mao ni panggamit sa mga ubang system po karon lang mga programmers Facebook YouTube um, there is a kind of um, give and take okay man ni siya basta wala lagi mo resulta nga harm sa mga tao sipiat ning Facebook o YouTube kay uh, in the end gipasuod man nila ang mga powers that be ang mga Illuminati hatod nga during the pandemic ang Facebook nahimong tool sa pag pagluyanap sa ilang information nga pro vaccines pro pro eliminate nga ilang gisensor gyud ang mga informasyon nga na prevented ta mga tao dili ta sila dili ang mga tao magpabakuna so nahimog yung instrument ang Facebook ang YouTube ang Google sa mga eliminati so in other words milampo sila nga majority ang bakunado noon sa effect karon ang majority ang ang first nga finding karon a year or two after the COVID and vaccination is do na joy clear kayo nga uh, alarming nga percentage nga additional death kay ma magraph maguna sa mga magtuon nga mga normal death nila mo na pero after gid sa vaccination lahi pa tong after sa COVID lahi pa tong after vaccination ning daghan jud ang mga kamatayon ang deaths unya na identify nila nga vaccinated so vaccine ang vaccine related ang mga deaths so imagine ka nga gi gamit nimo imong Facebook ikaw mo tagias Facebook gipagamit nimo para mabakunahan ang majority sa mga tao so daghan pa kaayo ang kandidato nga mga matay kay naa sa sud na manguna sa mga tao katong gi-inject um, kana mga mga substances nga maka mukunik man na siya sa wifi nga diin receivers man na ang gi-inject sa bakuna receivers um, mga antenna ba kay kuan man na radioactive mga sa mga substances ng mga aluminum mga metals ba nga radioactive mercury ana gawas nga poisonous kaayo radioactive pag so once nga i-activate nila ang mga wifi nga mo target og electromagnetic nga kanang ito og frequency um, electricity ba ah, grabe gyud na kayo effect sa atong lawas kay i-receive man once nga i-receive ano i-boost pag yun. Ma'am na buhat sa og function sa antenna. Kaning magagmay nga mga aluminum nga mga ila na nang gi gihimong chips, microchip, nanochips o mga nanorobots. Dili lang itong ordinary nga atom sa mga aluminum kundi ilan ning dugangan pag apps AI artificial intelligence aron mo mo perform og mga functions commands ba sa computer pero gagmay kayong mga robots so first function nila as antenna besides nga na po ni sila lang mga specific nga trabaho as artificial intelligence or AI na controlled na devices small devices microscopic devices pero sa ilang pagka-antina, musuyop na ni sila daan at uh, ang mga frequency gikan sa wifi towers nga electricity nga mo pa kusog makusog sa lawas maugay imong dugo di nakadaloy ang oxygen tigbak gyud kung di kaabot ang oxygen sa tong kasing-kasing og utok kay nabarahan kay minggahi ang dugo nabarahan sa blood clot or din nakalihok tungod kay Minghaut ang atong dugo ning lapot makalapot man ni electricity in fact kaning makurintihan gani is uh, mawa ma tingaka is uh, mawa ang dugo uh, margikaon ba sa electricity tungod sa kaidit ani so mao na gihinay lang gradual nila ni siya og padagan pero leading to the final na to nga kamatayon once nga atong heart mawadaan og di masuplayan og oxygen hmm, kanilang 5G tower sa ako naging ganiha ang 5G uh, ah, wifi tower nila which is at 60,000 gigahertz o nila oxygen daan target na daan ng oxygen dili pa sila makapauga sa mong dugo oxygen na daan lang ginaigo saom natin na pag um, pag kontra pag counter nga kamong main protector sa atong nasod mga pulis mga army wala may taon mo kabaluan ni eh. wala po mo armas ang inyong mga bullets inyong mga hand grenades dili man magsilbihan eh inyong unsa man paputik ninyo namo inyong mga kaigsuonan diri sa ubos mga civilians apil yung family members kung magpadayon mo gamit anang inyong armas nga outmoded na this is bio war warfare dili gun warfare dili bomb warfare dili tangkidigira warfare This is bio warfare Dapat fighters mo mo update mo, mo upgrade mo. Otherwise useless ang inyong dagko na baya kayo ang suldo nga gihatag namo. We as people na naghatag sa buhis na nag kuyon nga dagko inyong sildo. Um, Mm, bisa na lang i-allow ninyo inyong konsensya bang muli mo sa inyo with your big salary ubang pag mga benefits ipakaon niyo sa inyong mga anak ng ginikanan yung asawa hinaguan honest di kay nga na, nakadala mo 30, 50,000, 70,000 this month na wala mo inahimo unya ang iyong presensya na ho ginoon nga fake nga protection the same time kato mga tao nga protected ni wala di ay na gi-allow di ay na-allow di ay ang na-allow di ay ang mga invaders na to via their frequency their laser beams nila ilang mga frequency ng mga weapons nila warfare nila mga covid nila mga germs nila virus nila <clears throat> moingon mo dili ninyo ni trabaho trabaho ni sa DOH o mga doctors, scientists. <clears throat> May point mo pero protector man gud mo. Dapat mo mo-upgrade sa iyong inyong kagay mo I post inyong protector kay dili na lagi ron time sa bullets o bombs mga hand grenades time ron sa grabe ka gitawag og subtle nga war bio warfare war gihapon ni eh kay they are attacking us giattack nila ang atong pamilya atong atong nasod ang atong mga communities villages kabarangayan na atong mga balay gisod nila pinagianing mga frequency o mga hilo toxic nga electricity toxic nga mga substances toxic nga mga chemicals oh, FDA FDA part ni sa protection unsa gibuhat sa FDA mo nga FDA blima o unsa gibuhat sa taga FDA allowed nilang mga toxin pila ka millions ng mga chemicals nga kasulod sa Philippines o ba pang nasod simbahan ibis protector na to po sa spiritual level wa gihapon gi-reject sa simbahan ang mga libro nga nagsulti di ay nga sulod aning mga bato sulod ani mga limestone mga rocks kaning area nga gibina nila bato man ang mga fallen angels ini sila gipriso sa ating Ginoo diha kay aron ang ubos nga ang ilaw nga volcanic nga mga lava especially aning ring of fire nga nasa ilawom sa Philippines nga sa Japan, California kaning ring of fire ba especially diha na diha gipang priso sa uban pang mga vulka, volcanoes thousands of volcanoes volcanoes mong sa ilaw nasa ilaw sa dagat o ilaw sa yuta hmm. pero mo gawas sa dagat o sa surface ang volcano otherwise dili sila dili pa sila volcano pero na yung mga lava nila nga nagbaha as rivers more rivers sila para ng ring of fire so volcanic system fire system sila ang hinimo sa Ginoo ang spiritual purpose ani besides sa purpose nga mo <coughs> pagawas og mga fertile nga soil kaning volcanic soil ang spiritual purpose ani is pagluto sa mga stubborn kayong mga fallen angels itong grabe ka mga rebellious nasod sa bato ibabawa ning mga volcanic volcanic lava, lava or volcanic ng mga rivers na uh, fiery lava nagsigang ang mga lava aron ma gentle ma ma pahumok nila ang will sa ani mga rebellious nga mga fallen angels once nga ma-achieve nila ni kani mga spirit sa angels Apo, angel man dyan gihapon sila, bisag fallen, angel man sila. Ma promoted na to sa adto sila sa soil and then maabsorb sila sa mga roots and then mahimo silang part or mahimo silang mga plants or trees mo ni next level nila from the mineral or soil na level madto sila sa plant or trees ng mga level planting dam adto na po ni sila i, i expose ang mga experiences uh, specific ni siya ang specific purpose sa plant kingdom or mga trees mga fruit trees is uh, focus sa uh, unconditional love for example kung mangga ka ang gibuhat sa bangga is unconditional love giving giving giving fruits kutob sa iyang mahatag kutob sa available ng mga nutrients nga sa soil iyang i-absorb himon yang fruits di ba and then nangayo ba na sila bayad nangayo bang mangga o bayad nimo wala bisan pag dili nimo timanon siya wa siya mangayo o mo demand og return ak gikan nimo ak of love gikan nimo pwede ka siging enjoy sa fruits uh, mo na unconditional love which is mo na kind of love sa atong ginoo unconditional wala bay condition ba na ah, dapat mo ni ha dili pwede o dili buhaton ni eh. dili ka makadawat ng kugugma di ka makadawat na benefit di, di na ko ni hatag nimo conditional love pero sa Ginoo unconditional love gitrain ang mga angels na nasa sud sa mga plants mga grasses mga trees fruit trees og unconditional love giving themselves unconditionally and then pag master na nila ni isaka sila sa animal kingdom Ma-absorb sila so mo nang ikaon ang dahon ikaon ang frutas, prutas nahimong part sa animal pero kanag mismo nga pag kataw sa animal ang musulod ana nga soul spirit katong promoted nga fallen angel nga will versed na sila or experienceado na sila sa unconditional love so pagka animals na sila specific, specific na yun nga mga character traits like um, humility, gentleness so ato sila sa mga gentle animals like uh, ah, carnero cows mga dove pag develop silang heart na mahimo yung gentle na more gentle pero kung kulang sila sa lang mind o cleverness kay importante man nga wise ang mind clever ang mind pero gentle ang heart dili clever dili dili treacherous ang heart so kung kulang sila sa mind o cleverness or uh, wisdom kabtik ari sila sa mga uh, agila mga animals of prey nga kung kayo strong kayong mind ba so specific nga mga character traits ang develop on aning mga fallen angels fallen fallen spirits diha sa animal kingdom particularly seven ka traits ni seven traits ni ilang i-develop kan seven spirits sa Ginoo ba seven character traits sa Ginoo uh, namely love of self saktong love of self then physical wisdom wisdom para para sa physical world and then ika unom nga trait katong spiritual pod nga wisdom para sa spiritual aspect kanang nasa kanang ma discern nato sa mind ug sa atong heart mga emotional mental nga aspect mo na spiritual uh, world no so kinanglan sila trait pod nga spiritual wisdom then kinalanan sila sa trait nga katulo kanang gitawag will kanang willing, willing ba willing ang love to make your love willing so love of self willing ka mo love, sa himself ikaapat nga trait is uh, divine love in the sense nga love for God and neighbor kay ang primerong trait is love for self man to and your family so kari ikaapat nga trait is love for God and neighbor to complete your love kompleto kag love kung naa ko pat so i-suportahan po ni sa katulong uh, ah, katulong uh, ah, trait nga will aron mga willing po imong love para sa Ginoo imong love sa Ginoo willing pod imong love sa imong neighbor willing pod so katong third nga trait itong will or willingness then suportahan po ni sa ikalimang uh, trait nga gitawag earnest para strong kayo passionate kayo I init ka jo intense ka intense ba sincere and intense ang imong willingness sincere pa gid intense willingness to love God neighbor and to love yourself your family intense kayo mo lang number 5 kami earnest or intense and then number 6 is maman to kanang spiritual wisdom na napo sa characteristic na patience pasensyado po din mong gugma kung mag mag functioning street number 6 ang the last last street number 7 kaning meekness or loving kindness humility gentleness maning kukuha compassion para forgiving kayo ka forbearing kayo ka understanding kayo ka uh, ah, long suffering kayo ka uh, all are needed especially especially if you live in an imperfect world imperfect world meaning nag-grow pa ba, nag-develop pa, pang mga imperfection kay on the way to perfection pa. So parehanin niya sa kalibutan ron. Kinanglan kayo ka og kaning number 7 nga trait kaning uh, forgiving, merciful, gentle, compassionate, long suffering. Uh, mo ni trait number 7. So uh, ah, na uh, sa Animal Kingdom ginadevelop na nimo mana nga magbalibalihin ang kada fallen angel or soul spirit from one animal to another reincarnation within the animal kingdom reincarnation po tong from one grass or one plant to another plant to another tree from one tree to another tree reincarnation gapon to siya ang space ang scientific term ani is evolution development kay ang transfer nimo kay is to the higher level man sa plants <coughs> kung tuwa pa ka sa plant kingdom ari sa animal pod more or less better level or high, another level pod ang highest level now mature na kayo ang nasa dog dili na dili nang ape or monkey mato sa tong Ginoo dog nasa dog ang ang higher level sa spiritual meaning mental, emotional sa level sa mind o sa heart meaning mental and emotion thoughts and emotion ang dog mo pinaka human like na gyud dili ang ape dili ang monkey ang hero gyud murag tao na gyud oh. so meaning from different reincarnations niya sulod pagwalibalhin niya sulod sa animal kingdom na-develop niya ang seven traits. Human traits. Which is also God traits kay image mo ta sa Ginoo, replika mo ta sa Ginoo. Ang original aning seven traits ang atong amahan, ang atong Ginoo. He is the original author of uh, these seven traits na iyang gi gi reproduce DNA, spiritual DNA mo kita. Mao ni atong batasan pod. Seven traits So, gidevelop ni o gi-experience ni sa mga angels gi-develop ni by experience although before sila na fallen angel or rather before sila ming agree sa atong amahan nga magpa fallen angel sila di man sila really fallen angel ming agree ra man sila sa uh, ah, gi alok o gi suggest sa atong amahan nga plano nga i-enact i-enact nila ba maghimog drama kaya aron ma-experience nila ang opposite. Opposite sa seven spirits, opposite sa love, ma-experience nato din sa kalibutan. Aron unsay purpose sa atong amahan? Maximum kayo nga atong appreciation sa seven traits. Kaning absolutes ba? Apil na joy nga ma-feel na to, peace nga ma-feel na to, freedom nga ma-enjoy na to, ilamin dugay naman nila na enjoy nila sa heaven so naggama ang ginuog conspiracy or drama yang gitawag si Lucifer yang kamagwangan na ikaw akong iapuin og okay ka magpili tag kisay mo join nimo nga mga igsuon mo mga manghod ni nga mga angels kamo ang moak as kontra uh, kontra bida no to counter everything that I have accomplished with you o itong creation so kung natay natural plant magama mo artificial or chemical plant kung doon natay photosynthesis magama mo chemical synthesis kung doon natay photosynthetic products magama mo synthetic products pag upos ninyo pag counter ninyo sa atong ginama um, kung doon na tay kingdom magama mo yung kingdom mo government ana ba so kung doon na tay flavor nga natural nga banana magama mo banana flavor kung <laughs> doon na tay pineapple flavor magama mo sa yung bakery system o ah, yung chemical system pagturi ninyo pineapple flavor na yung i-offer nyo sa mga bakery owners uh, which is true kung doon na tayo natural sugar magama mo synthetic sugar ninyo kanang white sugar uh, ginabuhat na nilang Lucifer may agreement si Lucifer kay kasabot man sa plano sa Ginoo so that was billions of years I think ago gasugod so nagpadayon hantod karon di ba niya na sila yung mga counterfeit tanan tanan tanan whatever you wherever you you glance or you look naghimo sila mga counterfeit na fulfill nila ang ilang misyon as kontrabida pero dili gid sila real kontrabida kanang word nga sitan matud sa akong amigo nga hawd sa Hebrew ang word nga sitan sa Hebrew to act as enemy dili real enemy but to act as enemy mo nay sitan di gina real enemy at that certain kwan lang uh, period o scene o sa drama pa sa iksina we are acting or they are acting as enemy but not real enemy in real life once nga mahumana ang salida or movie or drama now nagpadayon ni siya nga grand nga movie grand nga drama anto karon nya pag uyon ni Lucifer matod sa istorya babalita sa atong amahan mismo nga nagsulti pag uyon ni Lucifer og katong grupo niya gisit gid sila nga makalimot gid sila sa sa kumusta nang memory nila ang ilang hinduman nga nasuko sila nasina sila na offended sila whatever lang kuan gibati or giinaw na nga inimi nilang Ginoo nga gusto lang i-dethrone uh, counterfeitan tanan o oh, um, mga nabitan hitabo karon pero in reality dili jud di ay kaaway si Lucifer promise sa Ginoo nga ibalik sila once nga ma ang tanan ma ang tanan kung ma-accomplish ang tanan kitang tanan maka-experience sa opposite opposite sa seven traits kani atong gistoryaan ron atong seven traits nga nindot kayo kayo atong i uh, dugangan o discuss ning seven traits kaning pito ka traits kung makita nimo ni nga nag-work together grabe ka kuyaw nga no imagine na ang chakra 1 chakra may tawagin na seven chakras o karakter chakra o chakrakter karakter traits ba chakra ang tawagin ni sa taga east especially sa India so seven chakrakter traits, chakra, chakra traits. Imagine na naani mo or activate ang chakra 1 o 4. One is love of self, including your family. Self circle mo, small circle. And then ang chakra 4 nga nahigugma ka sa Ginoo og neighbor, love your neighbor, uh, loving God and neighbor maning chakra 4. Nag-feel ka ba? Nag-function ka ba? your nature gid ba di na lang mapugson pa nimo yung kulingon or you work hard for it nature gini mo ba basta dili lang ni ma-deactivated or matabunan masuppress yung function gining na imong imong yung trait ba imong quality nature mo like for example nature sa imong dila is mo tilaw gid sa maka siya ra maka discern sa mga sa taste sa mga, sa mga butang siya ang ubang mga mga organ sa body maka-taste siya ra gyud ang dinggan pod mao maka-hear sa makadungog sa sounds ang uban dili nga ba so kung ang chakra 4 nimo or kining trait nimo nga naa sa sulod chakra 4 real ni sila kining chakras real ni gitawag ni sa science nga endocrine glands kanin chakra 4 mo ni thymus gland na ani tungod sa atong heart kadong chakra 1 na to di sa atong anus dapit tungod sa atong sexual organs kay love of conditional love man eh. ang sex or sexual love love for wife and expanding to love for children money ni foundational or uh, basic love part ni sa love di ni siya dautan madautan lang ni siya og kini siya may mafunction niya isipon niya ang the rest around him including God and all neighbor or any neighbor kaaway kay wa sila wa sa kasabot madautan siya kay mo mo defensa man siya mo perform siya sa survival of the fittest na function pag protect siya kukulingan para ma-survive siya ma protected siya dinhi siya masayop kay mo destroy man siya sa perceived ng enemy kung magikinanglan nga ma-open or ma-activated dili magpabiling suppressed ang chakra 4 kaning thymus gland kailangan nag-function ni siya kung nag-function ang chakra 1 diin mo ni reason nga nung nigugma ang self sa iyang kagalingon nagugma ang tao sa iyang kagulingon o sa iyang kagulingon nga asawa o mga anak kinahanglan mag-function po ang number 4 dili masupress di mapawiling suppressed uh, doon na sila chemical uh, physical nutritional dietary nga uh, gibuhat para ma suppress or ma deactivate ang atong thymus gland unsa kaninay gitawag na tog fats or kaning mahimong fats kaning substances nga mahimong fats or gitawag na tog fats mo dani mo suffocate mo sud sa atong thymus gland na mo shrink ang thymus gland daghan kayong mga testimony sa mga doktor sa ani o sa mga scientist nga pagsugod din nato aron dako ang atong thymus gland pero pag pagkadako nato to to, uh, to teenager or adulthood adulthood musring shrink pagayo ang thymus gland mapuno aning fats meaning pagsulod sa fats gihilis niya atong thymus gland di ay Anza, besides gisuffocate niya so dili ka function gud ang thymus gland produce of hormone kaning hormone mao ni mo mao ni gadalag feelings of force oh, for example aning serotonin nga uh, peace hormone man ni o happiness hormone mo hatag ni siya og produce ni siya happiness happy feeling unya mo force ni siya na mo happy ka based sa pag mingan mo may nga di ko di ko happy mo feel din mo entire body happiness buhay makapugong ani katong mga labad sa o tanang mga substances nga naka ingon nga uh, di ka kwan iyaning hamagan ning disable tanan yang sweep out ni siya tanan throughout your body mo feel juga o asang iriha makaabot ning serotonin serotonin mo ni powerful kayo ang hormone power ni siya kaning hormones spiritual morning spiritual power ni sa specific na tong chakra nga ming guwa ming labas ming fiscalize ming kukita kukitayis nga even your body feels the love so mingon kag you love God above all with all your heart so diya na sa emosyon with all your mind diya sa mental di feel ko nimo o with all your might sa body kung sa body na sa chemical level na na siya o biological level hormones na ang mag-perform na ito tibok lawas nimo tibok feeling nimo sa imong body towards it be it the feeling of joy or happiness the feeling of excitement or sexual feeling o oh, mga kanang produce ng imong sakrawan o uh, another uh, specific na hormone kanang testosterone sa laki sa baji is estrogen at sa may resulta na very strong ang powerful na words na perform og sexual intercourse di ba that's a very specific example uh, kanang feeling of pity good or compassion sa sa kakabos sa kabigar that's hormone ang magawas diri sa kuan na siya na uh, chakra nasa ibabaw sa imong brain kanang sa crown na brain mo na lokasyon na ng uh, sa chakra or center nga mo produce ng hormona bitaw na pineal gland ah, belonging to endocrine system endocrine system mo ni system makauban sa ubang system sa itong lawas digestive system, respiratory system, muscular system, skeletal, skeletal system, circulatory system nga na <clears throat> respiratory system ang kaning endocrine system mga glands ni mga glands or chakra pito ang first na basic na glands or chakra yan ni malukitid sa along the uh, spinal column na to so as I said ang thymus gland dapat nga plans sa endocrine system na malukitid tungod sa atong heart kay connected ni siya sa heart nagproduce ni siya og love hormones nga once nga daghan kaning hormona grabe imong physical level nga feeling as well as spiritual mental and emotional feeling tanan nga area grabe imong love for God and neighbor excited kayo ka dili para karon nga uh, kasagaran nato mental love nga murag pwersa ba na uh, sa love God above all more na sibing nagpwersa na to nag nag-enforce nag-coerce na to na wala ta gusto wala tay feeling di ta ganahan di ta ganahan may gugma sa Ginoo wala ta angay sa Ginoo gana means may angay ta at ganahin sa Ginoo kung himo kalimtan sa di minundom except during time nga makalisod ta. Uh, that is proof nga damo tay hormone at the level of our body. Or even in the mind kani, damo tay love for God and neighbor. Kay ngano na deactivated na suppress ang thymus gland. Daghan sila paagi pero usaan ni diri sa level sa chemical which is spiritual man gyapon ang chemical gisudlan na ta ng gitawag og chemical na gitawag fats nga pagkasud ni sa atong thymus gland mo shrink dako ang thymus gland sa bagong natawo nga bata pero once nga adult ka na arang gamaya na imong thymus gland hindi puno sa fats so meaning ang katong fats nga nakasulod mo ito nag-shrink sa imong thymus gland hindi na ka-function siya di na sa ka-produce of love hormone for God ang ila lang gialaw aning mga uh, sitan meaning acting as enemy na to aning Illuminati karon is gipa gialaw nila nga uh, ang energy adto magtapok o mapundo sa atong sa first nga chakra aron kusog ayo atong sexual nga urge daghan ka itog estrogen ang mga baji o daghan ka adjog estrogen ah, testosterone ng mga laki pero ginanayan ganyan namin patayon aron di na tayo tamo populate anyway ilag yung gi allow nga ang sa 7 na to ka traits o 7 sa class ang masudlan sa daghang energy ang energy gikan sa earth gikan sa sun adto hunggaw open kayo ang Chakrawan aron adto magdaghan so activated kayo atong uh, sexual urge to the point na uh, mahimo natang last fall di ba mahimo natang tang wagan uh, di na atong asawa atong gamiton makumit na tag mga fornication o adultery uban pang mga sexual nga mga uh, excess or immoralities So, ngani pag gimanipulit nila, kikabalo man sila, master man sila aning sakra, pero ilalaging gimisyos. As they are acting like enemy karong panahon So, nindot kayo kung positive. So, balance ang chakra 1 o chakra 4, dili tawagan kay many of our energy and our attention o our love is towards God and fellow creation man, fellow man, fellow creation kung nag-function o activity ng atong chakra number 4 uh, divine love pero actually ang ang self love ang chakra 1 is part sa divine love na siya divine na siya nga nahimong karnal kay nalain or na-cut off i-cut off nila meaning moray lang gipa-activate and then di suppress or di kill the uh, divine love na chakra 4 which is nindot di ay kung kaning duha ka chakras fully functioning kay kumpleto imong gugma mo kay inimi kung tanan magfunction tanan tanan nato mamananap og ma tao or ma plant tanan nga creation function ang duha ka chakra chakra 1 and 4 I meaning to say all around ka all encompassing imong gugma mahigugmaon ka wa jam moy act nimo or thought or feeling <coughs> or words nga dili gugma for God neighbor and self neighbor means fellow creation kanindot kaadyo ka nga klase nga creation kanindot kaadyo ka klase nga pagkatao or pagka-angel kita and then i-reinforce pa sa chakra 2 and 6 nga physical wisdom and spiritual wisdom. Unsa na physical wisdom? Wisdom or knowledge all about the physical creation. Katong number 6, spiritual king uh, spiritual wisdom wisdom or knowledge or mastery about the spiritual world unsa man ni sila nga unsa man ning physical o spiritual world kaning physical world mo ni mga information, knowledge about the physical world. Ang sa may naglangkob sa physical world, dako kayo. Ang gitawag cosmos. Ang cosmos mo nay sum total sa daghan day kayo mga universes, daghan kayo mga galaxies. Oh. Ang latest nilang count ani is 2 quadrillion ka mga stars to quadrillion ka mga stars arang daghana so pwede dakuha onya 1 septillion ka mga planets kada star di ay solar system dunay kagulo yung planets kada star ug mga moons na dunay kagulo yung planets ug moons ang kada star solar system kada star so arang daghana 1 septillion ang latest count sa mga planets kasigipan sila gihap pamahuman so arang dakuha kaadyo ang physical cosmos mo ni naglangkob sa imong physical wisdom dapat kalilain mag mga information knowledge variety man ning tanan kang ni variety dun ay basic pero dun po yung mga variety so daghang kadyong information but at least kung nakaslibutan da farmer ka kabalaw ka sa physical knowledge pertaining to farming para di ka makabulyaso di mapalpak imong farming mas successful ka sa imong pagka-farming o sa uban po nimong mga gipangbuhat like cooking kibalog ka sa mga physical information sa cooking o naglangkob sa cooking aron di ka masunog dili mapaid o di mamaot yung niluto nindot kayo delicious kayo yung niluto uh, that's chakra 2 physical wisdom if you want to expand dako kayo pang need sa physical wisdom or information na di kinanglan nato nga sometimes bisag all of your life kung farmer ka pero sometimes mabiyahe ka dagat ka you have to know base at least basic information o wisdom sa bahin sa tubig o dagat para nang kusyan sa bako malunod mong ang barko ng bisakyan masabi mong buhaton kung wakay kibalo bahin sa basic na features o characteristics sa dagat. Uh, for example, uh, mas mo durar di ka, mas mulutaw di ka kung di ka mo resist. Hindi ay mong gibuhat di ba kapakapa. May resist ka, may kapakapa. Maunod kagdali. Kaysa mo flow timing ang imong pagkapakapa o paglangoy. Di ka dali mahutdan sa energy, ma-restore or maka-flow ang oxygen, mulutaw ka, dugay ang imong paglutaw, maamtan pa ka sa mga rescuers. For example, nga ba? Kaning number 6 nga spiritual wisdom, as grabe gini sa kaadyo ka uh, vast kung imo jong acquireon although dunay basic nga imong gihinanglan pero og imong acquire ni mao ni sitwasyon unsa kadako ang spiritual kingdom nga gawas aning kosmos or beyond aning kosmos dili mabangbang ang gidakon so ang gibot sa Ginoo iya na lang gigamitan og uh, illustration iyang gi-ratio and proportion gisrink niya ang size so ingan siya nga tako man kayo ang spiritual kingdom or heaven ako kontra sa jong cosmos akong isrink silagdungan akong paabton hantod mahimo ang inyong gigantic nga cosmos into or physical world into as small as one droplet of water one drop dunganon og strength ang duha ka kingdom, spiritual o physical kingdom. So ang atong physical kingdom, atong cosmos mahimong mahimong gidakon sa droplet of water o sa kadrop. Abi ninyo on unsa kadakon ang uh, spiritual kingdom nga gidungan og strength sa Ginoo. Dungan gyud og strength mura kuno kadakon sa atong dagat ug ocean kaning 3 3/4 sa entire space sa planet na to ngana kadakon Diyan ang cosmos mura lang og droplet sa lang ka drop ani niya imagine sa usa ka cup lang nga tubig no pila na ka drops thousands na so kung ang spiritual kingdom sa ato Ginoo ang heaven sa ato Ginoo mura pagkap ang gidaghanon gidak-on thousands of cosmos na nadayon thousands of physical kingdom na dayon nga pila ka cups ang tibok ocean ara jud dako akajo ara jud dako akajo ang spiritual kingdom ja ang gingon sa wa na mag stop na sige na siya expand so gikan karon uh, diriya na pud mupas dako na po kayo ang expansion kay paspas man ang creation grabe man ang creation sa atong mga angels o sa Ginoo wala may wala may undang ilang pa created na kusog ba tayo sila mo create kay purpose sila kayo ah kangil ni kayo ang atong Ginoo ba yan ka ng resources so unsa may atong giminan ni eh, kaning atong ikaw ng masakra na spiritual kingdom mao ni potential or katununon pa to be known pa to be familiarized pa dakko kaadyo nga uh, expanse of the spiritual universe spiritual kingdom kani iyang heaven sa atong amahan <clears throat> pero ang basic ani is kanang ma kwan sa tong mind of heart spiritual part na sa spiritual kingdom atong mind o heart kanang ma-perceive niya nga thoughts o emotions part man sa physical kingdom spiritual kingdom na we are two parts of us as part of the spiritual kingdom ang one part na to kanya itong body mo part sa physical kingdom so duha ka kingdom nga atong gimindiran that's why uh, dapat ang atong wisdom or knowledge duha pod knowledge of the physical world including our body how our body functions mga systems niya kami po mga physical things around us environment na to wala ginaog ikaw is fisherman ka dapat ang leading ni mga wisdom o knowledge bahig panagat aron mo succeed ka sa imong pagkamanalagat pero pag i-expand imong knowledge sa ubang mga area para mo succeed ka dito mas maayo po uh, katong studios kayo nga daghan ka pa pero listening or to study mo to daghan agi di ba kung iya kung di action yan implement hindi man po na magyo kutob sa mind dili makagawas Katog sa heart, di pagawas. Katog sa baba, di mahimo action. Di na po na mo mo produce og concrete results. Di mo produce og kwarta. Sometimes ang baba, mo produce pero diya sa action gud ang uh, final na source of uh, physical abundance. I-act yun mo ang nasa imong mind o sa imong heart mo ng will, willing love. Okay? So nindot kaayo kung ang atong love na all encompassing, so wala kay kaaway, wala kay kontra, wala pa kontra nimo kay all encompassing nimong love. Gihugman nimong Ginoo, neighbor og self. So kung kung gihugman nimo nimong Ginoo ug ang neighbor nimo, friends nimo silang tanan, daghang kayo kang madawat nga benefits wala kay madawat na kadaotang di kanila so dato kayo ka di ba lang ni mo katong physical wisdom ug spiritual wisdom kay aron kamao ka model nila nagugma ka pero sikyat ka kay wala ka nga makadaot o makasuko ito yung giwat nila kailangan nga physical wisdom kailangan imong gugma wise ba wise in both physical o spiritual na uh, spheres. So nindot kayo kung wise by kayo mong gugma, di ba? Wala joy sipyat. Ang imong desire sa gugma dili masipyat. Kung mo lagi nagwalay wisdom, bulok imong gugma blind ba? Uh, sipyat ka kay may ka katod pero nagkasakit ka, nakagibuhat ng kadaot. Diba, daghan na ang hitabo ah. Well meaning kayong pagkanegosyante o pagkatabante pero kabaw eh, nga ang kumpanya nga imong gitabaho ang imong proseso nga imong gitabaho apilan kadaot sa uban nakasukod sa Ginoo ah, so kinang wisdom now chakra 3 and 5 willing and earnest so grabe ang enforcement willing pa uh, earnest pag yun porsigido uh, nindot kayo ang klaseng batasan dili lang kay wise imong gugma sa tanang area uh, ah, grabe pagid ka ganado ba ganado gusto ba ganado sincere uh, dili mapunggan uh, intense man ang usa ka meaning anay earnest na chakra 5 intense dili mapugnan ba way makapugong bisag unsang powers book universe di mapugnan imong gugma imagine ka ni gugma kasi Ginoo di mapugnan <laughs> yung gugma sa mga isikataw mga filomen di mapugnan able juga kayo di lang kay uh, normally able abnormally able kan di kapugungan why force nga makapugong nimo asa ka mangitag tao nga ang gugma dili lang willing meaning chakra 3 evil pa dyan Chak chakra 5 uh, unstoppable ja unquenchable dili mapug di mapaong di mamatay immortal asus ah, ni Dota klasiyang kung mga meaning alive buka kay namo ka na sige kag higugma alive buka eternal pa imong life life actually means love man namin ah, nasa ang inyong buhi ka tungod ka na kay gugma bisan ni mong gugma self love lang pero na na gyapon buhi gugma buhi gyapon ka makani nga kumpleto imong gugma alive ka adyo ka unstoppable intense ha intense ka doon not just willing but earnest or intense ever fl- ever flaming ever aflame nagsunog nagsigay mong gugma dili Dili tikiring, dili takiting. Ah. Pangitag tao nga ngani klase ang pagkatao. So far ha, wapata atong last remaining chakra nga usa. Kani sa ang gugma nga tanan yang gigugma. Pangitag tao nga tanan yang higmawa gid ka kita og kadungog nga nasa kasalagan hasta iring hasta bati hasta manok may gumaon siya sa mga wananap mga tanong may gumaon siya yang ginatiman may kagugma din kayo ka I love you kundi care gid siya nurturing gid siya so sa mga tao grabe siya kakiring caring uh, friend siya sa tanan wa siya gipili di is against sa ini ini person or group of people wa equal kayo yung pagtagalog paghugma nila concern kayo siya oh. the evil ng evil intense man evil willing man evil up to words and actions uh, gugma kayo sa mind of heart sa feeling o sa thoughts pero uh, ah, kaabi po sa ba kaya words o sa action yang himo niyang nature ba yang character niya yang habit niya yung video grabe kahit maon nga na ang tawag eh grabe ka powerful kay master man siya kapuno man siya wisdom sa physical ug sa spiritual makaharness man siya sa mga resources lima ka ng klasiya kwan mga healing dali ra na buhato na ang need gani healing or food ang need dali ra na buhaton kay friend man niya ang Ginoo ang universe both universes so makahatag og uh, healing uh, mga properties healing ng mga uh, materials and then ari sa sakra 6 ug 7 sakra 6 na ato na nang uh, uh, mention kay spiritual wisdom man siya pero doon na siya additional nga character trait nga nindot kaning patience chakra 6 dia po na gawas nga spiritual wisdom siya patience po siya so pasensyado imong gugma and then ang kapito is the best is loving, forgiving long suffering forbearing kanang batasan bang nindot kayo pinakanindot nga batasan naman sa nanay di ba sa iyang pagkainahan sa pag-asawa na kana bang klaseng batasan na ba uh, all suffering uh, forgiving kayo malumo compassionate mao na number 7 mao na the best nga batasan sa tong amahan nga naa natukod wa lang nato maktivit kayo ba pero at times na times nga mo reflect ani o manifest especially kung nanay ka tatay ka bana ka asawa ka mo manifest ni kani pagka masakripisyohon nga ma mo sacrificial ba mo sacrifice ba dili na na unsa kundi mo sacrifice ka for the sake of others ba kanang mo win beneath my wings bitaw kanang kanta bitaw nga win beneath my wings I am the one who have the wings so meaning ma ako mo yung gipalupad ako mo yung gipahimong bantugan so dunay unknown ana anonymous na support wind beneath my wings nag anonymous so kinsama na in real life o kanang successful nga bana pero doon na day nagpa-anonymous nga asawa nga nag-support niya kung wala nang asawa ha di siya mo succeed uh, sa kaanak nga successful kayo ang anonymous nga support mother di ay oh, ang tatay po nga na ba so kung nga na imong function anonymous ka nga support para sa itong amahan nga mao di atong wind beneath our wings in addition po sa atong mga inahan mga wind beneath our wings pod atong asawa wind beneath our wings pod ang pinaka greatest nga wind beneath our wings na naghatag yun so many supports to us including giving us our wife giving us our mother giving us our father our parents giving us our brain giving us our energy our mind our, our heart or body diba siya mo yung katagana at mahal he is the main the principal wind beneath our wings and all the other wind my wings gift what ni sila ikan niya para nato so balikan na to kung makita ninyo ang amahan ang ani ang batasan nga all loving all encompassing yang love the unconditional to yang love then wise kaayo yang love both physically or spiritually and then willing kaayo yang love nag usapan nag asok aso nagusagak overflowing overflowing yang love unya intense kaayo earnest sacrifice earnest kaayo unstoppable inevitable di mapugnan nasa kamita na Tiyawan ang gugmaha. Hindi pasensyado ka adyo, maguloy og kayo. Forgiving kayo, sipiat ka, sipiat ka diri, sipiat ka didto. Okay kayo, tabangan kaniya, kabarog. Mas tingting kaniya. Ang sa mong witness, iyang ligunon, tabangan kaniya. Hantod jud nga maliguon ka, kabarog ka. Ma-perfect ka parihan niya pod na maimo nimong batasan ni siya, ni kito ka sa crash. Asa ka mangita og hana nga tao? Sa kabana nga gugma grabe, aso-aso para sa iyang asawa ang gugma pagka brother kaso-aso para sa iyang mga igsuon sikat tao niya gugma aning mong bana as anak sa son of the of his parents of the son-in-law sa imong parents kaaso-aso po busagak po overflowing po as a son-in-law ha and then as a brother to other men as a sister as the brother to other women di siya mag kuan sexually perverted nga gugma kundi gugma sa brother to other women ang iyang sexual love na aran nimo as his, his wife asa ka mangita nagkanindot ka siyang kataw kinsa ang nakahimo na malumo willing earnest wise all encompassing unconditional nga love kinsang tao nga ma-describe mo yun ana the first person nga mulutaw sa atong una o sa ako pong una is Jesus Christ kung mahibawaan nimo ang kanang makabasa ka sa autobiography ni Jesus Christ naman na ron especially sa last 3 years niya kung na fully uh, functioning na siya nga perfected na siya ba last 3 years na na sa akong libro baga kayong libro kanang yang autobiography din ang title is The Great Gospel According dili sa lang tao but according to Jesus Christ through John ang shortened name na sa internet is The Great Gospel through John The Great Gospel through or of John pwede na The True Gospel of John The Great Gospel of John at ang saktong title ana gyud sa taas is the great gospel according to Jesus Christ through John si John na yung gi sugo pagsulat it's not according to Matthew not according to Mark not according to Luke not according to John naa naman sila ana na sa New Testament but this is according to Jesus Christ yan yung autobiography 3 uh, ah, years last 3 years niya sa nabuhi dinhi makita nato ang uh, interplay sa seven traits seven spirits sa Holy Spirit entire imong matayan, imong studyuhan imong libroha dinhi makita nimo ang action sa usa ka persona usa ka being na uh, active fully ang seven traits kani atong describe ron kaning kog mga uh, all including all, all encompassing, and unconditional. Now, very wise in all aspects, spiritual or physical, mental, emotional. And then very willing, gikan sa heart, mind, towards action, willing kayo. buwa na dyan. Nagpaspas kayo ang manifestation sa gusto sa heart, pitsugwa. Manifest na dyan mo na, mo na ito miracle na Or magic pa. Ah, this is actually magic, white magic no, only black magic. Paspas ka kadto. So what the hearts decides and wants guwa na zon. Matapahingan di sa hospital nga okay, pakana mga tao guwa na zon mga daghang kadong pan o isda da pila ka pagsugod piktura ba to kay isda o pan sa kajuta ra kayo din nganong an in, in instant or almost an instant kay pag pag bali-bali sa pan daghan mo tubo man uh, katong mga miracle sa Ginoo nga ako jung giangayan kanang gahimo siya og uh, ah, rancardin unsa nang rancardin usa ka village and convert into ranch orchard o garden um, so meaning makita nimo nga ang nagbanig sa village or barangay grasses Why mga bato? di pulverize niya ang mga bato. Yan ang instant ha. Gawa daw yun ang mga grasses uh, yung banig sa entire landscape. And then, yung turok daw yun, insert ang mga uh, fruit trees. Fruit trees. Uh, so, meaning ang orchard, i-insert sa ranch. Dadiha daw yung mga healthy kayong mga sheep o mga cows, mga goats, mga chicken birds na mga nanap. Nandito ayon himo ng paradise. And then uh, garden, dito garden na uh, mga flowers na pa alang kagwa pa. Nandito kayo. Murag din. Katulo, at least katulo ni gibuhat sa Ginoo na siyang autobiography. Tulo ka areas or villages ang last ni is katong giftan niya gitagaan niya gas uh, pre, gift niya nga ran sardine uh, ang deserto mo yang i-convert para sa na-converted ng mga robbers mga tulisan na-convert uh, nag-uol sila nga Lord na-converted na minimo asang mi mga ginabuhi Lord nga muundang namin sa pangawat sa panulis mo tayong ginawa ay kabalaka just watch imbis instant ni just twinkle of an eye ako ning ilangan for 30 minutes obserbahin niyo how the thunder how the rains how the lightning how the winds work together pag convert aning atong gibarugan ron nga deserto mahimo ni siyang Ransardin mahimo ni siyang paraiso 30 minutes kita gi sila yun sa pagmas sa uh, lightning ang mga uh, ah, bato sa palibot ang cliffs mga pangpang yun sa pag uh, pa patag o pa rolling hills sa hangin ug tubig mao gyapon ang end is katong grand garden tong rancho orchard o garden itong ang uh, describe sa first village Diya po dila yung village ng kabatuan na gihimuan ni Jesus ang sa tulo. Tulo ka the same miracle gihimo niya sa tulo ka separate na locations. Di na mga tao uh, humble, pobre kayo na mga humble o repentant. No? So um, kini atong gi na focus og discuss na pamatasan niya ni nato kay God as we can read in, in Genesis 1 yung mga ginawa let us make man or create man after our own image and likeness so sa ilawom ng daan dili lang kay sa outward nga forma sa naong sa lawas shape as more on sa inner pag yun inner kaning atong giskutan nga characteristic seven chakras which is also chak characteristic chak character chak chak characteristic chakra ter chakra ng chak character um, characteristic seven qualities of the Holy Spirit dapat ma-activated tanan para mahimo kang uh, man perfect man or whole spirit ka holy ba whole whole tibuok tibuok holy dunay silent w ana in reality holy means tibuok ka kompleto ka nga spirit perfect ka balance ka nga spirit being so nindot kaayo di ba bisan physical body pa ka you are already a very beautiful being so mana na ang fallen angels gikan sa mga animals reincarnating reincarnating ang katapusan ang highest level na, is ang iro ang iro is spiritually meaning duha man ka area ang spirit kanang man-discern to sa mind o sa atong heart so mentally and emotionally ang iro mentally emotionally pareha gyud nato ang iyang level kabantay ka sa ero yang loyalty sa master pero fierce siya sa iyang gi, gi consider as enemy of his beloved master so mo na small love human love pa na siya mo na nga mao man ang tao di ba fierce kayo kang uh, loyal sa imong gigugma o fierce pud ka nga enemy sa imong giisip nga kaaway mao nang iro mao pud tao parihara nang iro og itaw mo na ka vibes lang duha <laughs> mo na ka vibes kay um, ang next nga migratan lagi or balhinan sa iro kanang once nga mamatay nang iro ang iyang soul mo balhin sa human baby mo na mahimong human baby di na ti tiaw kanilang i-concept nga ghost nga may sulod kanang bitang mga naa sa YouTuber nga may testimony nga mga bata nga naka remember og laing personality laing personality sila identified sila sa for example batang kamay ha edad mga 5 years old na 4 years old nga moingon sila nga ako to si Corporal James Hopper na namatay sa pagkakras sa ihang airplane bomber dito sa Pacific Ocean samtang nag-attack siya sa nagigaway siya sa mga uh, Japanese kamikaze planes naigo ang yang plano Kanya gisubay sa parents, batang kamay ah, na, kamention ang klaseng informasyon. Gisubay, tinuod man dyan ang mga informasyon na naanang certain uh, military officer na namatay anang klasihang kamatayo na Anya, wa gani kailang parents ang tawana, wa gani kaadto ang parents ng lugar. Although within the United States, pero wa ka laing states layo. Unang kibaw ang bata, na may kagisugdan sa tiaw ni James Hopper mo na ilang padagan pero actually siya gina ng reincarnate ba kaya within the human kingdom na ta or human level na ta so many incarnations so many experiences so many experiences magbalin-balin ta daghan ka so, sa tanang klasing mga gusto ka mo incarnate o musuway tanang klasing rasa tanang nasod o pila ka nasod 200 ka 200 ka ka incarnate different nga nasod kada incarnation lain nasod lain rasa lain country pwede na mo na inahitabo eh, kasagaraan o nagkadahanan one lifetime one nasod pero ang uban nga in one lifetime tulo ka nasod lang napian ah, dili na kayo necessary nga another reincarnation na po siya ng nasura. For example, Amerikano ka karon pero there are certain period of life time nimo nga dito ka sa China nagpuyo. So nakasympathize ka sa nagka-empathize ka sa China. Na-feel nimo sila. Then another other parts of my life po, the same lifetime dito ka sa Germany. Ah, Na-feel nimo sila. So in one lifetime tulo ka experiences, tulo ka nasod. So save na to mo di ka maginanglan na po dog specific special inclination para sa mahimo kang Chinese mahimo kang German ana ba empathy man dili man sympathy ang sympathy is you feel of feel pero dili mo ma 100% feel kay wa gyud ka experience ana imo dungog imo na discern ang sufferings or ang feelings for example sa in wife nga ang ah, mga nakay may ka nga I sympathize you honey I feel for you na feel nako naluoy ko nimo o, oh, ano na pero dili 100% na sympathy kan lahi tong siya gid mismo ang anong tungdan ang babae nga mo anak kay na 100% feel ganiya ang unsa ang real actual full situation mo na empathy 100% so kinanglan si kang ikaw na ma-experience na nimo so mo na nga kung gusto tang may gugma o kriminal kay part man sa gugma may batayos na to mo experience kita as criminal kung gusto ta maluoy mo kung maog prostitute at least once in our many human reincarnations prostitute ta nga ba kung gusto ka may gugma sa mga liberty nga mo'y naghimo ning klasihang uh, ah, kadaot sa pagkaron ni act as enemy sa Ginoo oh, probably kung di ka kahimuan na di ta kahimuan na og di ta among the group at least once apil ta sa ilang grupo ang mga oppressors di ba mga exploiters na bilong sa corporate state na bilong sa mga dato o powerful at least once or maybe gikan kas pobre pero nakatrabaho ka sa ilang corporation na himo kang CEO nila. So, naka-experience ka in their side. O nga na ba? Kamao ang ginawa na. Hawad kayo ang ginawa na. Before ganita mo reincarnate, kutuwa pa ta sa spirit world, mag-conference mata with the Father of Jesus Christ then with our guardian angels o katong belonging ng mga souls spirit or angels nga mo mudungan na to reincarnate na doon na pa'y conference planning ba munay soul contract or life contract na tawag nila so tinuod ang reincarnation pero dili lang sa human tuan hitabo ng mga incarnation sa animal level plant level incarnation man gani nang gikan sa mineral level ngadto sa mutabok ka sa higher nga anim, uh, plant level o plant kingdom din mutabok na pug ka sa ngadto sa animal kingdom din migrate na pug ka sa uh, ah, human kingdom reincarnation magyapon na pero ang tawag na sa science evolution which is true pero wala walang masabti kayo gamay ra kayo hint nakita ni Charles Darwin na na gamay ra kayo kanyang evolution more on physical lang ni kayo purely physical lang kayo pa sa kasabot sa uh, nga ang center sa development di ay kato di ay non-physical nga soul spirit katong spirit sa fallen angels wa sa kabawa na ang iya nakita ra ang physical nga evolution mga connection sa pag-evolve sa shape ug form sa body uh, one time mo na naka-mention nga ang bat is in the link between rat and bird di ba crawling animal especially rat ubay kay mura man nagrat ay naipako ang bat so probably na point ana nga uh, walang ma fully explain pero at least na hint uh, na hint ang ah, ato ang spiritual evolution kaya physical naman ang nga evolution kang Charles Darwin so one part ra pero ang complete nga evolution kani akong gistorya ninyo nga ang it is the inside nga ghost gapon ghost man ang spirit tawag pero angelic nga ghost angelic spirit angel spirit nga nahimong fallen spirit na ang fallen di ay act as enemy sa Ginoo dili na real enemy sa Ginoo Satan sila acting as enemy Satan means acting like enemy Satan sila or kita kay apil man tanan sa una oh, kung di nakaside ni Christ karon hindi nakasitan pero kung for long time full in angels ka mapaka ma restored angels gikan ka dito sa all of us gikan sa angels na fallen angel ta kasagaran na to dutay ra maning grupo ni Michael nga ming reincarnate ni katod yung motiwa ma full in angels pero majority nga niya sa earth katong grupo ni Lucifer. Jugikan ta atong mga bato, mineral kingdom, limestone, then gikan ta ng mga sagbot, mga tanom, mga fruits, mga trees, mga plants. Gikan ta ng mga klase mga animals. Oh, kung tanang anong wata mo, feel-feel nila. Gikat pa na temporarily sa Ginoo para di ta kayo ma-confused taga-remember ba makafocus pa sa atong specific na lifetime medyo naman tayo specific purpose o malibog mong uta kung ma-remember na to tanan nabi tayo gi-allow sa ginoo libog kayo siya ma-disturb ang iyang pagpuyo anang lifetime ah. katong example ni katong Amerikano siyang uh, painter tigpintal og balay so abot na siya sa time nga gulang na siya dagko na yung mga anak eskwila, humanang uban but while doing the painting of a house ningkalit og ka switch on ang yang past memory katong immediate lang dili tanan kato yang uh, latest nga past memory as a German German citizen siya American citizen siya atong time uh, karon ha anang time nga uh, pintor siya pero na-remember niya nga German this is a few decades ago during before the war details cute na nasa X-File na cover na sa X-File real story na siya detalyado gyud tanang mga tao mga anak niya balay niya na lokasyon usang lugar lugar usang usang village unsang lungsod unsang probinsya sa German Germany yan to niya nawa sa kalit sa iyang lugar sa US pangita siya sa iyang wife ug mga anak kalit sa kawala dugay pa siya balik diya pang giadto man ang Germany didto na ang kuyaw kay as an adult person nga walay physical nga sayon nga buang siya normal kayong thinking pero gitaw sa buang kay lain man iyang mga bulungan man iyang gi imagine ka nakaila siya sa mga tiguang dito nga mas tiguang pa niya nga iya ditong mga anak so ang previous nga personality pagka German niya kaila siya kadyo sa mga anak na maguwang pa niya kaayo sa pag-Antonia sa detalye sa balay kalukit siya guba naman yung balay nabumbahan ng mga detalye asang CR asang room design sa balay mo na nakapahibulong kayo at mga tigulang nga iya day mga anak imagine na kasi ha nga pero mo lagi na nga uh, gitugot ni sa Ginoo nga klaseng rare na case nga mahinumdum pa para jud ma serve as proof na doon ay reincarnation pero among the rest majority gipaong pa ning memory ha unya ra ni ion tanan tanan memory no tanan memory nimo gikan sa pagka dito ka sa lawom sa bato then to sa plants ka animal ka din other human beings ka ikaw ni Wise, ma-perfect na ka o ready na nga hindi na ka maglibog no, tanang empathy feel feeling ni mo maka feel feel ka 100% maka empathize ka sa mga bigar o sa mga mananak tanatan i own sa Ginoo para perfected gyud ang imong gugma by experience gyud so wala na'y possibility nga mo hate ka anyone anything appreciate ka tanan kay ka agi man ka o karon mo function ka sa last ni mo nga kanang awaken na katanan na fully on na tanan remember na tanan ni mga memories dahil nag-function ka as farmer makasimpatize ka tanan kasabot ka tanan sa sitwasyon sa mga earthworm, microbes, birds, bees, mga worms, ang tanan. Wakay feeling of atrocities or feeling of hostility. Diha ka lindot kaadyo ang knowledge sa Ginoo nga ano niya this is this kind of knowledge is uh, necessary pag destroy sa nag gahom karon nag dominate karon na uh, ah, false na doctrine sa gipromote sa Katoliko o mga Protestant churches kanang Bible based nga mga religions namely na usara ka lifetime usara chance nimo karon ra di gani ka overcome sa imong smoking habit o addiction nimo sa alcohol kung sa mga street sins nimo patay ka bata ka hulog ka sa hitsa ka sa kalayo si Perno nga di mo undang og siga di ka mo nagsunog pero di ka masunog na magka-increase ang kasakit limang ka na entire infinity ngigang klasiha nga pitching bay Uyaw ang Ginoo nga na ba? Ang salaran nimo is tabako ra Ga, ana lamang imong pagka-addict sa tabako, Ginoo ta ba na sa uban, giadik ka, gitangan og substance nga di ka ka, ka labas, di ka ka-free sa imong kalingon kung kay nga ulipon ka ng siya mga substances addictive substances bisagol sa tabako so no nga di ka ka-overcome sa imong video on power di ka ka-overcome sa imong smoking habit o addiction ang tungod ang ana blame, tanang blame na nimo aron mahimo kang may maimperno ka ah grabe kasi ang Ginoo bay mo nga pinaka maldito nga uh, sitan katoliko o, kinsa pa ni nagpromote ang Christian teaching na na picture ang Ginoo malito kay ang Ginoo ang real nga malito kining grupo sa nagtudlo ang Christian one lifetime ra walay reincarnation wala chance ang kanindot sa Ginoo sa real nga Ginoo real nga pamaagi is why limit based pa kag ka million ka mag reincarnate para ma-perfect nimo yung kakulangan ma-perfect mo human mo tanang mga impaktiba ka pitahis ka tanan 100% love ka tanan o rin itiwasa tanan 1 million ka klaseng ka animals na 1 million ka incarnate hindi kinanglan nimo hindi nimo makasahay man lifetime why limit ang Ginoo kay ang Ginoo is the owner of eternal time wa magdali ang Ginoo wa mapursue ang Ginoo deadline there is no deadline for you oh, enjoy lang ka enjoy lang kuhaan ang mga kadlok kuhaan ang mga mga negative enjoy life Asa ka gusto mo incarnate? Mercury o, ato ka. Full support. Hmm, asa ka sunod? Ari ko pa sa Jupiter. O, oh, sige dito ka. Full support. No problem. Just twinkle of eye. Contact lang. Na mga angel nga tawag nyo dito po. Guard nyo. Hmm, nga na. kanin na itong mga hanay. Gi... Ugawan naglapok ang image ug real character sa pamamahan. Unya nga na atong batasan, nga na ta, nga na kita. Nga dili wala di reason nga mo feel ta worthless o wala tay dili dili ta honorable, dili ta special, dili ta precious, dili ta holy, dili ta great. We are already great. No need to put others down or may great. No need to brag, no need to be proud or arrogant na sa pa mga inferiority complex na ipahimo na to para ma-feel great ah, we are already with no need for all those those uh, work of putting others down and lifting ourselves up security, superiority or inferiority ng mga complexes diba na hindi na necessary intrinsically each of us is already holy so no, no need to say nga I am holier than thou you are inferior to me or mabali I am mo inferior ka I am less than you you agree great I am as I am the no nothing nobody wa na siya equal ta pulos ta huli beautiful ta tanan kanang maagli na part temporary na dola na kabo na to na nang anak ta o kanang body po na to temporary na po na di na may final beauty na to humahuman tanan-tanan after all ang importante ang inner beauty man so karon so anyway mao na so um, naghanta kayo na discuss hopefully masabtan ni sa atong mga member sa atong Armed Forces the Philippines para ma-appreciate sila, may gugma sila sa tanan, nagagalingan o sa tanan na kaisuunan. Then, real protector sila. Uh, they will evolve themselves to protect the number one person nga kinanglan na proteksyonan kinsa man na ang man of the family man of the family ang husband father sa pamilya kay eh, once nga protected na siya everybody is protected di na kinanglan nga ang police pa mo protect sa wife ang police pa mo protect sa children dili na ang husband ay mo perform tanan mo, mo act as fellow protector by being provider mo provide og pagkaon so mo proteksyonan sa gutom ug mga sakit mo provide og kwarta para sa education para di magdurante mga anak maka develop may mga trabaho maka-acquire may skill may mga negosyo dili na join na ng mga drug cartel as drug dealer para makakwarta o ato prostitution kung babae ang mga makakwarta kaon, dili na decent job na so uh, there is a very big very big need sa atong armed forces to understand things nga akong gi-discuss karon otherwise magpabilin mo nga dili lang useless kung dili dili mo protector gyud kauban mo sa nagdaot kauban mo sa nagdaot kauban mo sa evil government dili government nga by the people of the people for the people Ah, real democracy dili mo belonging sa real democracy kung gisgot ta og democracy nga tinuod nga by the people of the people for the people kay ngano not of the people not by the people mo and then not for the people mo so belonging mo sa mga foreigner nga nag-install aning fake na democracy fake na government So nana, oh, si kami kapakaon dyan, naghatag og buhis dyan, hinaguan na namo, kipatuan na mo nagsingot, duha pa, sipon pa, sa pagantos, amo nang gibayad as buhis para masiluan mo, napakaon ng mga anak, mga asawa, nga mo na yung gibawas na mo. Abot pa sa mata atubang as ginoo, sa inyong katubag anak, kaya ba na sa konsensya, kung tao mo, kung anghel mo, doon na may feeling doon na may kasing-kasing kaya wala mo feeling wala mo kasing-kasing magpadayon mo ang inyong pagka-extortioners extortion ng inyong gimasteron gama mo mga poste nga gitawag og clam flow area sa mga tawag na ibutang ni sa duha ka points once nga na musud ang area ha o anang linya ha ang parking nga motor dakop dayon kuhaan nyo daw kultahan na yun at least 400 nagkahan na kasi ng man dyan na ba labihan yung mga syudad nga ang mga mga mga, mga parking wala kabalo di kapag lungsod ngano nga naon man kung no parking area na kay area na nga lisod kung parkingan naa mo magpundo magpahibalo mo sa mga tao bisa pag naa ng klasihang uh, label di man mabasa kung na dayon mo sa mga ah, mag, sige may maglingi maganakahangad-hangad na busy street sa syudad kay practical po na na dangerous po na So kasagaran na mo, parking gimi kay bakanti man, duag man, and then dakpon tayo kay nasuod mi nang duha ka puste ang line nga isa ha, to awi. Dili na to awi. Fishing net na nanagat mong tao para makakuha mo 400 kada makuha ninyo. Grabe maka o ano eh mo na inyong suros na kung pangwarta aber na ang kanang inyong koleksyon og narimit pa na sa gobyerno og nahimo ba ng benefit sa mga tao na tampo ba na og gama og mga kasada farm to market or doon na ba'y nahimuan ang klaseng kwarta nga ma mataron ng atong mga kumahan diya ma-repair ng atong mga luwang diya mawa ng mga bato din mahimo na siyang mga luwang da ma kilapan ng mga juta aron mataron jud og galang pamumaba mga luwang na pranan sa China ron nga grabe kanindot sila nga kabukiran in transform og mahimong nahimong mga terraces ba o, girimog nila mga bato jud gihimo ang ginila teresis sa juta mi pang refill easy kayo ang pagpanguma karon nung sa pagpanguma natin nga raw practices pod mawa ang mga suwil na banlas sa dagat bato kabatuon na kaso kabatuan ang atong mga uma pwede sa kita og magbunga ita error man na sa system sa government leader og mga tao no, na nga nailad og na kuan ato nang koreksyonan sa China ro ang mga hills and mountains na himong lami kayo tanawon galikliok ang ah, lindot kayo perfect kayo nga pagka himo ng mga longluwang layo ra kayo atong banawi rice sa ilang mga modern terraces ron modern equipment di pang gamit dali ra kadto mga human so nagsilbi ang ilang napuslan ng ilang mga mountains karon na nauban ibilin dali naman eh kayo wise ta butangan man tog mga trees gihapon para ma-preserve ang mga trees ang mga forest nga uben na pod kaadto ka crowded og mga trees di na na mao i sakto na to butang mga trees kanang putris yun pero mapuslan kunya 20 meters apart kada usa para di mag-abot maka full kaso pamunga pamuwak dili magsabod ang mga dahon dili mga tangtang mga hulog ang mga buwak o ang itoy-itoy 20 to 25 meters apart da muna magpuno sa tanan natin area da the rest is mga grasses mga flowers mga crops uh, mga hatag po ng oxygen magpugong magyapon na sa baha kay eh, maayo man ato pagka gama ang mga teresis hmm. dili man mo bagsak ang tubig or ang ulan sa bear nga suwel kay na may grasis og naman ang mga dahon sa kahoy mga prutas so dili mo uh, erosyon dili kawaton ang soil lagoon sa dagat ligon makayo ng mga grasses mo putik so maintain ang ang ang gihatag karon sa mga forest rainforest nga benefits like uh, creation of production of uh, oxygen uh, protection of uh, land erosion uh, production of water na gyapon na ma-preserve gyapon na sa atong ranchard nga system rancho orchard na gyapon na Murin gyapon abi din so ang actual nga uh, major factor sa rain is gentle people, gentle mind and heart of the people. Kung gentle ang mind ug heart of people, ang mo alis nga wala gikan sa tang heart of mind paingon sa atmosphere gentle nga temperature dili init dili puno og kasilag hostility rivalry competitive kaayo itdog itdog nga survival of the fittest nga mga attitudes mga envy mga ano saka anger mga hatred dili gentle obedient loving uh, nature mo alis nga na diya sa atmosphere ibabaw mao din ay makapa fulfill ng promise atong Ginoo nga rains in due season ulan nga timing walay ulan kung dili gikinanglan ulan in due season gentle sakto nga amount mo na enjoy sa atong mga gentle pa nato nga mga ancestors mo na nga wal problema sila sa farming no need for dam o mga irrigation that's a dam system that's a technology of the dam people for the really wise and gentle people no need for such things na dangerous nun kayo ng mga dam pila nakadamang na nga ukat ng isang radkong bugat nga tubig nga daghanon nga matay sa ubos pag hambag pa sa grabing kabugat na floods tungod sa naguba nga dam ah, karon bitaw ang dam, dam o irrigation system sa Amerika ang ano magsilbi anang ilang Colorado River nga rin taasa kayo na pila ka states gikan sa Rocky Mountain nga mga tubig kanong snow ang mo melt no dito ya mo feed sa ilang river apilang Colorado River diyan Colorado River mo na gidam nila gibag mga dams na irrigation system mga koneksyon ng mga canals ngadto sa mga umahan ilabi na di sa California nga mao na main nga farmland sa USA entire USA nag-supply sa around 50% silang pagkaon dito fruits, vegetable, crops kuan pa, spices uh, dam irrigation system nila ha ng karon wal natagda og pagkadaki ang ilang electromagnetic emission kaning mental emotional nga emission sa ilang mind og hearts kasigi sila og kasuko rivalry nila competition sa business bisag fellow Americans blood brothers competitive guys sila oh, so hot kayo ang ilang temperature o tanawang nabay uwan mo na ano? so nag depend sila lagi anang ah, ilang genius lagi kuno nga uh, dam irrigation system mga karon nagpabilin samot kainit ang ilang atmosphere wa na snow hinoon na na produce minus na kayo sa ilang Rocky Mountains so pagka wala sa snow or pagka decrease sa snow wala na tubig nga mo dagayday ngadto sa Colorado River sa Mississippi River ilang mga rivers dito wala na mo na supply nga tubig minus na kayo kay jutay namang snow naugga or halos maugga na ang California nga mga farms Wala tubig nga modaloy sila mga canals irrigation canals so ang resulta ron mega drought Wala tubig and then famine gutom yun na kay crop failures may effect ara damoy crops nga mo succeed Wala harvest sila So nagsilbi ba? Kaysa pakadakan na to atong mental emotional development growth and perfection meaning ang atong spiritual nga evolution and development dili atong physical lang nga evolution physical evolution na minsan ko sayop ngano ang physical evolution ni Darwin na mislead ta o na misunderstood na to nga atong ginikanan dili great kundi dili pinakabulok pinaka simple cell single cell nga muiba da nganlan pa natin na ang daan pa natin bakterya nga associated sa mga sakit imagine ka nga na imong honor nga na imong worth nimo gikan kag amahan o ginikanan nga nga na Ginoo ko bisan baka whether you like it or not low esteem yung gud imong kwan low esteem gud ang imong kaugalingon sa subconscious nimo lungo na magsigi og sunggal nimo ug mo na imong gituan lahi man tong you feel proud honorable imong parents imong ginikanan honorable kanang atang origin Ginoo honorable very great very loving very powerful very wise more powerful than the total sum total of all the powers of the creation gaya hapagin ang power pero higher or greater siya so, taas kayo ang imong self-worth po kay kana kung prago namin yung anak ko og ngani akong papa feel feel feel proud ka so that's good kind of pride niya mo na nga alive ka taas kag self worth sa mga mo dili ka worthless nga uh, kamot mi na lang ani patay ko patyo na ko siya tatawa nang sa dilipon po ako po um, kriminal ko kaya ko work po mo na i-fake mo na ng matod sa mga ubang more uh, intelligent na mga psychologist, psychiatrists ug mga biologists ang effect sa Darwinism or evolution ni Charles Darwin na physical wala kasabot ni atong spiritual evolution atong gidiscuss na spiritual evolution nga naay Ginoo nga nag manage creation na uh, yubanan og evolution meaning development evolution within creation evolution with creator controlled and managed by a creator dili nagka Charles Darwin nga evolution with uh, doing away with creator uh, happy man ta sa atong hibawan hibaw man ta nga honorable kayo nga diha karon makailata sa tangumahan nga mao na yang characteristic sulong plates niya proud man tasakto nga proud ba happy ta kayo taas ka worth precious data da precious kayo itong amahan kita mo kuno na o mga negative like uh, ah, self worth leading to suicide anong ah, uh, suicide ko karon anything goes anything happens sexual immorality mga, mga criminality bisan kung sa akong buhaton paalit ako'y worth matay bit ako one life afterwards uh, so nga na a life of uh, hopelessness a life of uh, psychosis ano gitawag lang era of psychosis tungod na sa sipyat o uh, incomplete nga knowledge uh, na, na mislead misleading knowledge ni Charles Darwin ay ang physical evolution niya yan ang i-convert into no existence of God no God ang gihimo ning trap man sa mga powers of being mga deceivers gihimo ning trap atong pag uh, ah, go, gawas aning ka Charles Darwin nga finding gihimo man lang trap ni trap to kay at the time ang mga victims o anak sa mga biktima sa atrocities o criminality sa religion, fake religion mo guni, incomplete mga religion. Na Namunga magumuton na ning na bulgar. Kaya tungod ning information na uh, explosion, knowledge explosion, especially through the internet. So na bulgar, nabawaan nga uh, kato di ay uh, gibuhat sa katoliko nga inquisition katoliko ha meaning bible based nga uh, na profess nga bible believing nga ah, religion mother religion ito dahi ang gibuhat niya nga inquisition ito di adto pangatyon ang real Christian ang real Jew mabutan ang mga Jew 18 million ang napatay nya gibak-apan pagod niya ang Islamic na invented created by Vatican man ang Islam na religion. Isuportahan niya ang Islamic religion sa ilang crusades nga may patay o mas daghan pagid kayo ng mga innocent Christian o innocent Jew. 270 million pa jud. Dili lang 80 million. So almost times 4 sa Inquisition o yan natris up gini sa mga kabataan katong mga orphans nga nabilin kamatay silang tatay as victims of war nga ang mga gira especially world wars World War 1, World War 2 orchestrated sa mga Bible believing mga Christians nga mga businessmen o mga politicians nga nag-profess nga they are Christian, they are Bible believing nasamot ka, offended kayo ang mga bata. Hindi sila pag-ayo. Ang problema lang kay at the point nga mo mabiya sila sa Christianity, wala na sa mga tinong mga churches o mga religion kung na wala na sa to sa Christian God gi-offeran sila sa powers that be, deceivers, kaya churches nila o mga scientific na mga uh, teachers sa trap number 2 na mao ang worst na hinuon kung evolution kay milid manig atkisin at least evolution man siya physical nga evolution at least ni ka ni Ginoo so it became worse kaysa previous kating kaning Bible believing ah, Christianity na Ginoo pero God of wrath ang nagsupport og gira og atrocities gireject ni sa mga bata pero wa sila kabantay nga the same Satan nag-offer nila through Darwin o iban pa na ah, maunang ginoo wala ginoo na lang atchis na lang no? so nag-atchis sila at that moment unta, ilaan tang i-consider ang laing option nga kung fake ni siya nga Christianity, fake ni siya nga Bible, fake ni nga religion, fake nga God, fake nga Savior, there must exist, no, man, possibility na do may genuine genuine God, genuine Christ, genuine Bible, genuine religion, genuine church. Wani mo abot silang mind ah. ba? Or ilan yung kalit o uh, reject ah, nga uh, klase ang uh, direction kay ilang gi gisao iswalon nila dayon ang kadarwin nga offer nga dili ginawa tong source kung dili amoy ba and then nahimo silang at least dili na ito ginawa nagka-worse you know, ano ang effect or ang consequent or ang anak bungang uh, klase nga brain kay psychotic man psychotic managot tong ning manifest sa World War II nilang kung utok ni Hitler Hitler maapos lang dupuha mga tao ni Hitler mga scientist ni Hitler nagasige na karon gasige na karon nindot kayo og atong i-discuss ang era of psychosis unsay natabo sa era of psychosis after they rejected the fake Christianity or incomplete Christianity they should have uh, considered the option nga or logic nga kung dunay fake kung fake ni nga Christianity there must be a genuine Christianity kung fake niya nga Bible There must be a genuine Bible. Wa, nila na ma properly consider ba? Ah. Which is true la budget na Nga doon ay genuine Christianity, genuine Bible. Unya, dito po dyan sa Germany ang mga genuine ng mga scriptures. Aran naghanak at mga libro di ay. Aran naghanak ang mga libro. Nani karon. I have a copy of this. Kaning baga kayo nga akong gipromote. Akong gi-recommend. Mo ni pina starring ni mo ni pinaka kuyaw nga libro nga nag-record sa True Christian Teachings kaning The Great Gospel According to Jesus Christ through John kaning kaguling autobiography good ni Jesus Christ siya gyud nagnarate ani ba I I yang I ginong ang pronounce gamit we go there I go I went there ana kan kana bang nagnarate ba nga Autobiography, auto gani self biography lain lang yung pasulat literal pero ang naris yan first person dyan siya ginagarit so paga daghang kayo ng mga libro ani di lang kini kanina man daan is 7,500 pages 25 volumes dagan pa kadto mga libro nga about the universe about sun saturn earth moon uranus nitong mga universes mga sciences tangan history of uh, civilizations at ang kaso bisan unsa klase ang subject geography science na ano, spirituality love labaw na by faith about our chakra tanan daghang kaso grabe ka intense baga gud kayo whereas ang Bible is 1,100 pages ra ang Bible is 100 1,100 pages versus aming kanilang libro ha 7,500 pages. So, almost 7 times taken. Patang biskot sa ubang mga libro nga baga po kayo. Although less, less thicker than this uh, first book nga baga, ang The Great Gospel. Pero nga baga gihapon. Naano ni nakariko dito. Pero gireject nilang Darwin, wa mamantay o gireject pa ka ng Darwin, wa pa pa dyan mamantay. Sa Europe, Japan So while the idea na evolutionism, atheism, or communism, meaning ang evolution may lead into atheism, o niya may lead into communism, na disactive na kayo ng political economic system, ang napatay. Sa so, nahimo na ni siyang communism, ang evolution nahimong communism, nahimong economic political system na communism, at dagdag yung nangamatay. Kuya laba kayo kayang gipatay blood brothers na di man na normal, di man natural. Natural na itong love is we love our blood brothers more than other races, di ba? O tanawang gihimo nilang Stalin. pilak ka fellow Christians giihaw ni Stalin ng linin 20 millions ang ang amount Mao China 40 80 millions fellow Chinese fellow blood brothers ha ah. mga Chinese nang ipatay di Polpot pa sa Cambodia daghan kasi pa so worse ang worse ang communism kaysa yung capitalism capitalism is still based on God on the Bible concept of God isang turog uh, um, distorted na kay lamang gi picture ang Ginoo nga God of wrath nga masupport o gira basta kay self-interest ang i-promote na mo ilarong yapon sila pero ning guwas ang communism kay di naman ganoon ito ginoo to wala na kay worth wala na kay worth sa mulingon wala na kay worth sa mm, ng film man wala na worth wala na worth except nga gamiton lang yun kay muslan yun nga bulak na jika ang bayan ng kasiyahan na back to the level of monkey or worse ang mga European nagtamay sa mga Africans o mga Asians nga may monkey pero ang monkey brain sila pag-adapt nila ning evolution atheism first communism bisa nag-throw nila socialism no? pero nagya po ng basic na brain monkey brain sila ang monkey brain sila ang very dumb dam sa love, dam sa emosyon, dam sa mental tactics. Mga tactics nila is very destructive kayo. Destructive kayo. Sila rin nabulahan. So nga ni. So, I hope I have enough at least mga major mga dagko kayo nga point nga angay usbon ang Armed Forces of the Philippines namely obsolete na ng inyong mga weapons dili na maon ang klaseng level o area sa war diyan nata sa ilaw bio warfare nata frequency warfare nata battle in the mind battle for the brain protection of the uh, man of the family ang atong focus protection na siya yung physical yung mental di maguba yung mind di maguba yung character, yung behavior yung emotion wala yung mga makadaot mga makasuod niya first protection na nato aron siya na maputik siya ang pamilya that's Pareto principle you focus on small key 20% ba aron ang 80% automatic na to na serve so wala na worry about ah, magputik pa mo sa mga bata putik pa mo sa asawa ang proteksyon na ninyo nga ang physical health strength, mental health and strength, emotional health and strength sa bana o amahan sa pamilya intact. Kay di mo magbantay na for example kaning alcohol o destroy sa mental o emotional health sa laki sa mental din sa kwinta para niya tanaw niya sa nahubog na siya na, na intoxicated na siya ng kasiyang uh, ah, chemical ito alcohol kwintada niya nga uh, part pa sa kalsada ang kanal. So dito siya agi ang motor. Kanal na ito, buhog siya, patay siya. And then, kuba po yung emosyon, kay gamay kayong bikil, tungod sa alcohol, masuko siya dayon. Kuba dayon yung karakter. Mawa dayon yung bugma. Makahimo siya og harm. Uh, pasakitan niya yung asawa, mapatay dayon niya labinaw drugs may mga tira so naproteksyonan ba nato nga majority man in di ay diha sa armed forces mga kapulisan mga military ang member sa drug cartels pro, supporter nila kung saan kung sa pagka mapuslanon sa community the welcome will kung mga tiguang mo maginuktok mo sa iyong gibuhat patyon mo sa iyong kuling konsensya ba dili na kami mo patay ninyo di na puminon Parang may katuyuan nga mo manimaos ninyo. Ikonsensya lang muna mo kay uh, grabe na kadyo ninyo nabuhat pa. Uh, kami ang nagbuhi ninyo sa inyong asawa ninyo napakaon kami among among buhis mo nag nag secure naghatag og security og kahimsog og panginanglan sa pamilya asan ni ninjo ang kagalingon din mo na yung gibawas ngayon namo ba mo nga abot sa tayong nga magatubang ta ang spiritual being na pataw kung sa ba o matubang mo sa ginoo wa nami pangitan or di pa mo mamatay yung konsensya mo yung atubangon ah, kamo kaya ba na ninyo amoy pride na ipasigarbo sa inyong buhat bugaw ang ang kwarta nga yung ipakaon sa inyong anak ginawat na ninyo wa ninyo hague nahog nagkawat ninyo nga rin namo ba inyong gikawatan ni kay man mo buhat taron nga rin namo pangawtahan man ninyo ang mga kabus nga tao naguan